xayrı mənadır. Bu həqiqətdir, bu təvəzzükarlıq deyil ki, mən bilirəm, deyirəm ki, bilmirəm. Yox. Yəni, o qədər belə dərinə getməmişəm. İndi oxuduqlarım İslam Universitetinin dövründə oxumuşam, amma belə yəni bağlanıb da 2005-ci ildən bu yəni bir il əskərlik, əskərlikdən sonra Bakı belə kənddə hələ özüm hə, orada, burada fələmsiz qızıra. Yəni ki, dərinə çox getməmişəm. Maraq. Yəni bəlkə də özümdə olub. Ancaq məsələ nədən ibarətdir? Bu, xüləfa və yaxud əhl-beyt məktəbi arasında olan ixtilafların birini ortaya atıb, burada bir söhbət eləsək, bir dənəsini atayıq, görək, filan söhbəti atayıq. Burada, yəni, məsələlər çoxdur. Yəni, ixtilaflı məsələ xüləfa və əhl-beyt məktəbi arasında və üzr istəyirəm, bu sözü əgər bəlkə də düzgün çıxmayıb xüləfa və əhl-beyt ayırıram, amma sadəcə belə tələbləri göstərmək. Yəni tələbləri göstərmək başqa cür də deyə bilərəm. Yəni iki məzhəb arasında da belə deyək. Məzhəb yəni Şahın qardaş yaxşı bilər. Gedilən yoldur da, yəni məzhəb gedilən yol mənasında mən deyirəm ki, bu da fakt da, fakt yəni bu dünyada da bəlli olan bir məsələdir ki, mövcuddur bu. Bunu demək olmaz ki, yox qardaş, belə bir şey yoxdur. Deyir ki, bu ixtilaflı məsələ yoxdur, yox, hələ bu olub, bu sonradan yaranıb, bəli olub. Yəni, bir mövzu ətrafında ixtilaflı məsələlər yəni bir dənə o Kərbəlanla həz ziyarətinin üstünlüyü və yaxud müvəqqəti nicah və yaxud ayaqda məsh və yaxud yumaq, nə bilim, hər şey, təvəssül. Yəni, bu, bu ixtilaflı məsələlər təsəvvür elə ki, gör, nə bilim, neçəncə əsrə gedir çıxır, mövcuddur. Hələ mən deyərdim ki, bəlkə də səhv deyərəm, səhv desəm deyim ki, burada yəni oxuduqlarımı deyirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhin vəfatından sonra hələ az da olsa bir çaxnaşma düşmüşdü. Deməzdim ixtilaf ağa. Yəni biraz qarışıqlıq düşmüşdü hələ peyğəmbər ki aradan gedib. Bir də bəzən sual eləyir ki, peyğəmbərin dövründə sünnişiyə var idi. Peyğəmbərin dövründə ixtilaf yəni Olardı ya, amma ona ixtilaf üçün baxmazlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi sağ hə, idi, diri idi. İndi bir məsələ olur, gedir dediyində, ya Rasulullah filan şey nə tərəf bu cür əli. Bəs o, ağlayırlar sahabələr. Hə, buyur. <coughs> o fikri məsələlər var, məsələn, dəst namazdır, tutaq ki, o mutabir, yəni fikri məsələlərdir. Hə, əqidə məsələlərdir həmsin. Ümumiyyətlə deyil. Yəni, məsələn, şəxsən mənim özüm deyirəm, mən araşdırmalarımı deyirəm. Mən özüm üçün Ola bilər maraq üçün araşdırmışam. Amma fikri mövzular mənsə o qədər önəmli deyil. Nəyəcə? Çünki e, belə əhlüsünnət... Üzr istəyirəm şahım, çox üzr istəyirəm səndən. Yəni sözü niyə gül keçim, sonra mənim yadımdan çıxar. Fikri məsələlər sənin öz şəxsi rəyinə görə sənin üçün maraqlı deyil, yoxsa söz onun yoxsuz mu deyil? Hə, o cür edirəm, mən bilim ki, şəxsi rəylə. Şəxsi rəy deyəndə, yəni belə də mən öz fikrimi edirəm, bir bax. Hə. Çünki fikri mövzular elədir ki, bu fərqi məsələlərdir. Yəni, aydındır. Fərqi məsələlər, fərqi yəni ki, ağacın budaqları. Aydın, aydın. Bir var kökü. Bəli, bəli. Düzdürmü? Məsələn, mən xoşlanmıram. Öz nəfsim üçün deyirəm. Tutaq ki, biri mühürünə vurur, biri əlbaqlı əl açıb. Bu fərqi məsələlər. Belə fərqi ixtilaflar əhlüsünnətin alimləri arasında var, şiyə müstəyirləri arasında var. Hələm qalmışdı ki, iki məsələ arasında. Bu heç. Şəxsən mənim ən çox araşdırma yəni obyektin yolu, fundament, təməl. Yəni, ortada bir iddia var, ortada bir məsələ iddia, bu mənim üçün iddia. Tutaq ki, şiə məsəbi deyir ki, biz əhl-i beytin yolundayıq. Yəni, əhl-i beyt məktəbi də belə. Mənim üçün iddia. Yəni, mən buna iddia üçün baxıram. Və ortada da müəyyən kitablar var. Yəni, istəyir bir əqidə mövzusundan bağışsaq da, istəyir fikri mövzulardan bağışsaq da, nədən danışırsınızsa danış, təməl gedib çıxacaq o kitablara. Məsələn, Şiyə məsəlində məruf kitablardır, Qutub-ı Səməliyyə, 8 kitab. İxarul Anvarlı, Kitab-ül Kafidi, Məllə İxtul-ül Fəqiq, e, Əl-İhticac, Kitab-ül Şiyə və s. Yəni, bu kitablara gedib çıxacaq. Və bu bir istər müstəqidlər olsun. Çünki ədillər-i şərayyə Quran, əxbar, bir də əqil və əxbar onlardan əsasıdır. Çünki hətta Quranın da şərfi ondan götürülür, əqil ondan əsasıdır. Elədir. Mənim üçün ən önəmli olan istiqbat olarla. Mənim üçün ən önəmli olan budur. Ha, bunun isbatı. Yəni, tutaq ki, bu, bu gün əldə olan şiir kitabları ki var, yəni nəzərdə tutulan tutaq ki, kitabın kafini ən belə möhtəşəmlərində. Məsələn, araşdırmışam özümüz, maraq üçün. Və ortada bir hədis elmi var. Və Rizal. Rizal elmi indi bir bölümdə hədis elmi biraz ümumidir. Və mən baxıram ki, bu məsələdə bərbadçılıq var. Yəni, məsələn, mən istəyərdim ki, mən istəyərdim ki, mənə sübut olunsun ki, tutaq ki, kitab-ı kafidə olan hədislər sırf şiir məsələninə aid olan, yoxsa əhl-i sünnə məsələninə aid olan belə bir ixtilaflar var. Yox, mən şey deyirəm, mən şey deyirəm. Şey kitabında olan hədislər deyirəm. Yəni, mən sonra sünni məsələdə olanları deyirəm. Yəni, nə cürə, baxışın nə cürədə onu da deyərsən inşallah. Yox, baxışım, mən deyərəm, yaxşı, inşallah. Yəni, mən demək istədiyim, yəni, sübut olunmalıdır ki, bu hədislər doğrudan da imamlardan gəlir. Yəni, onların sözüdür. Yəni, bunu belə sual verməyəmə əsas nədir mən oldum. O, məsələn, Şiyə məzhəbində ən məşhur rafilər, hansı ki, bunlar olublar İmam Muhammed Bakiri, İmam Cəfər Sadiqi, e, sonra İmam Zeynul Abidin, rahmetullahi aleyhim, onların əshabları. Yəni onlardan hədis rəvat edənlər. Məsələn, Abu Basırdır, Zurar ibn Ahidundur, Cabir Al-Cufidir və qeyriləri. Yəni, sənalamaq çox olar və mən əhəsdan deyiləm. Məsələn, Zurar ibn Ahidun 2000-dən çox hədis nəql edir. 2000 nə qədər hədis? Və şiə məsəbində də hədis elmi var. Hədis elmi də bunda ilk dəfə e, İbn-i Mutahhar Əl-Hilli qələmə aldı. Şəhidüs-Sani. Şəhidüs-Sani, bəli. Lümənin... Bu, yəni ondan qabaq bir şey olmaydı, ilk dəfə Mustafa olaraq qəlmə alan bu. Və mən məsələn bu məsələləri girəndə görürəm ki, problemlər var. Misal üçün açıram Ricalül Hillini, Ricalül Küşini, qeyr ricalları, Tusini və s. Baxın ki, zurar kimi olur. Məsələn, elə rical kəşfdə nə qədər İmam Cafer öz dilindən gəlib ki, zurara lənət deyir. Hətta deyir ki, vallahi mənim və atamın dilindən nə oldu uydurdu. Mənim və atamın dilindən nə oldu uydurdu. Və məsələn, Cabir Əl-Cavfi, bu laf dəhşətdir. Hur Amili Vəsaül-i Şiada deyir ki, Yəni o belə sənədlər var gəlməkdə, harda deyirsə. Və Salih Şia da deyir ki, Cabir el-Cu'fi Şia məzhəbində, yəni onun nəqillədiyi hədislər yazılı olaraq bəziləri yazılsa da, bir çoxsu yazılmasa da, ümumi olaraq Şia məzhəbində ən çox hədis nəql edən bu olur. Və hətta deyir ki, Muhammed Bakirdə, Bakirdən 70 minə yaxın 70 min. Və Cafar Sadiqdən də rahmetullah aleyh 3 min ya 4 min var belə hədis. Açıram Cabir Al-Cofinin bütün rical kitablarını da. Hələ başda ən əsas rical təşkili ən birinci, sonra o biri ricallar onun əsasında əsas var. Məsələn, İmam Cafər Sadiqin özünə sual verirlər. İmam Cafər, məsələn, əhl-sünnədə Cabir Al-Cofi yalançı rafidir. Ebu Hüreyre mesela ne ne o Onu da dokunarsan şey. Yalancı rafi. Evet. Ve Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ya Allah. Mənə qədər bağlı burada yer var. Beni daha bir tarih çıkartı burada. Məsələn, buyur, Əlişin əricallarında, məsələn, mən baxmışam, Cabra Cəfaqda o köpəli olub və əhli alimlərdən, yəni Savruz, yəni İbn Uyeynədən və sar soruşurlar. Deyir ki, küfədə bundan yalancısını görməmişəm. Və məsələn, şiə rizallarına baxanda, tək necə sənədlə gətirib, İmam Cafər Sadibin özündən soruşurlar, Cabra Cəfaqda hədisləri barədə. Deyirlər ki, nə deyirsən, sən atandan 10 minlərlə hədis nəql edir səndən neçə min hədislə. Cəfər Sadiq deyir ki, vallahi mən onu atamın yanında cəmi bir dəfə görmüşəm. Mənim yanımda isə hiss olmuyor. Və bu cür kişiyə rafilər ki, var ha. Mən sənə inandırım, demək olar ki, bütün rafilər belədir. Hətta, hətta kişiyə ricallarının hamısında Cəfər Sadiqin belə bir söz var. Hansı ki, bu söz Rizal alimlər bu sözün üzərində ittifak edib. İmam Cafar Sadiq deyir ki, bu rabin adı yanması var. Deyir ki, mənim sözümü dinləyib mənə itayət edən və mənə sadiq olan heç bir şəxs olmadı. Bir dərə falan kəsdən başqası. Deyəsən, Yafur olur. Belə adı. Yafur, aynən. Ondan başqa. Ona da baxırsan. Deyir, mənim bir elmimə xəyanət eləməyən bir dənə bu olur. Ona da baxırsan, bütün rical alimlər ittifak edir ki, fiyansik o. Yəni, əhl-i beytin elə bil ki, elmi əli buna qalır. Bilirsən, çox dəhşətlər var. Yəni, bu məsələ insan... Yəni, Və yəni, məsələn, Kitab-ül Kafi Bravo, bravo, bravo. Bu özlər var. Aleyhisselam. Elhamdülillah. O çay olmaz. Şeyə gələ bilərəm gəlsən. Gələcəksən. Şeyə, şeyə gələ bilsən, gələcəksən. Hə, onda var salam. Aydındır. Ses kəsilir bu. Nəysə. Və məsələn, sənədlərə baxanda, məsələn, kitab-ı katib xüsusən deyirəm. Çünki necə Musavi deyir, Şərafəddin Əlinəsi müraciətdə deyir ki, yəni kitab-ı kafi o bir kitablar buna yanında elədir ki, günəşin yanında ulduzlar kimidir də. Əl, belə əsas budur. Sənəd bərbad. Yəni sənəd cəhətdən, məsələn, Sənədə sən üzr istəyirəm. Bir sənə mənada. Yox, eləmək mən. O mənada bərbad demirəm. Qoy, deyirəm, nə yəni mənada deyirəm. Məsələn, doludur bax bu. Məsələn, həddə səni filan, filan kəsdən ad yoxdur filan kəsdən, küfə cəmaatından bir dəstədən, imamın dostlarından birindən, sən məshul ravilər dəhşət. Hələ mən o, hələ adı çəkilən ravilər nəqində də o yox, məshulluq. Və məsələn, hətta, hətta, vallahi, Qur'amili o sarışiyanı özü digir. Qur'amili də ki, daha aydın da, hədis elmində incidir. Yəni incidir də, yəni məclisi idi, o idi, İbn Mutar Əl-Hilli idi, yəni bir neçəsi var, onlardan biri budur. Nur Tabarsidir və s. Deyir ki, valla bizim bir hədislər hədis elmi qaydaları ilə təhqiq edilsə, bizdə bir dənə səhih hədis qalmayacaq, hamısı zəif olacaq. Quran bilmir. Və özü deyir ki, deyir siz fikir verməyin deyir Tusiyə. Hansı ki o bu hədis barədə deyir ki, Bu zəif yox. Bu deyir ki, bu hədis barədə ki, bu zəifdir. Falan raviyə görə. Amma bir sonra baxırsan ki, eyni o ravinin rəvat elədiyi başqa hədisi dəlil götürür. Bu amil edir. Və deyir ki, bizim deyir əslində məhzəb üçün önəmli deyil hədisin səhiyliyi və zəifliyi. Xatımın vasayla da deyir. Deyir çünki deyir, araşdırsa e, səhi yoxdur deyir. Səhi qalmayacaq. Hədis elminə bir araşdırsa. Ona görə deyir, biz deyir, götürürük belə yəni imamlardan nə gəlir? Filan filan. Belə bilsən biraz bu məsələdə problem var. Yəni məsələn və yaxud məsələn bu mən bir şey deyim. İndi o mövzu mən istəmirəm burada açım, amma yəni, lazım deyil. Məsələn Quran təhsis məsələsi. Şii məsəbinin qədim müəllifləri məsələn Kuleyniusu, Qummi ustadı bu əqidədə olub. Mən məsələn bu əqidədə olanın kitabını qəbul edə bilmərəm. Çünki mənim əqidəmə görə mən nəinki mənim əqidəmə görə, ümumiyyətlə ağır qəbul edir ki, məsələn bu götürüb desə ki, bu Qur'an Məsələn, Qur'anı götürüb ki, bu Qur'an Muhammedə nazil olan Qur'an deyil, ki, ümmətin icmasını bu insan hökmü kafirdir. Səhv deyirəm. Təsəvvür elə ki, Şiyə məsəbinin ən böyük təfsirçilərindən biri olan Ummi bunu deyib. Əli ibn İbrahim əl-Qummi, Kuleyn müəllimi. Kuleyn bunu bu etiqatda o. Mənə görə Kuleynin kafirdir. Bu etiqatda olduğuna görə, yəni başqa şey demirəm. Bu şeyh Kuleyni deyirsən də sən yəqin ki. çoxdur. Misal, yəni, misal üçün, kitab-ı kafdə söhbət düşdü, deyənə deyirəm. Yəni, məsələn, bu etiqadda olubsa, ki, bu etiqaddadır. Bunu, yəni, bütün şey müəlliflər deyir ki, bəli, odur, o ustadır, nə qədər ad, adlar çəkirlər, onlardan biri budur. Mən o, necə qəbul edim onun kitabına? Yəni, bu kafirdir bu adam. Yəni, bu əqidənin bu kafirdir. Hətta kitabında xüsusi bağlar belə açır. Bir dənə qısa bir sual. Bu, Əhl-Beyt məzhəbində 12 imam mövzusu var. Aydındır, 12 imam mövzusu. Bu 12 imam mövzusu özü Peyğəmbərin sahabələri kimi əhl-i sünnədə tanınır. Peyğəmbər sahabələr kimi? Yəni, e, olsun. Yəni sahabə olmayıblar bunun hamısı. Yəni, belə deyək də, Yəni belə bəlkə belə deyirsən, əhlüsünnə görə o 12 nəfər ki var, əhlüsünnə ondan yox, yox. nədir yəni? Onlara yox, yəni ümumi, ümumi də belə deməyək, əhlüsünnə görə ümumi bu sahabələr. Məsələn, sahabə var, məsələn, tabiin sahabələr. Necə deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi yəni bir var ətrafında olanlar, bir var Peyğəmbər vəfat edəndən sonra onun ətrafında olmayanlar. Yox, biraz dəqiqləşdir. Sahabə nədir, tabiin nədir? Yəni, Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbəri görməyənlər də, Peyğəmbəri sahabədən sonra, yəni bu dəqiqləşdirəndə, yəni maşallah bilirsən, mən burada xırılır. O məndə demirəm, o 12 nəfər çünki sahabə olmuyor, ona görə. Yəni söhbət ondan gedib, belə deyək də, 12 nəfər sahabə olmayıb, belə deyək, belə tək doğru çıxar. Yəni onlar ki, onlardan söz gəlir, çatır şiyələrə, belə deyək də, indi hə. Bunların əhl-i sünnə məzhəbində, bunların sözü nəzrə Yəni, başa çıxın, bizim mən onu demək istəyirdim ki, yəni əhl-i sünnətin bunlara qarşı baxışı necədir? Mən onu demək istəyirdim. Bildim sual nədir. Məsələn, mən o barədə, açıq deyim sənə, bir risalə yazmışam. Səbələyin adlı bir risalədir. Mən inşallah bunu düzdür, bu həmişə özümdə gəl, amma bu məsələ verəcəm. Burada sizdir, bu biraz belə deyildi bu, bu A4 format deyildi. Bunu özüm üçün bir dənə çıxartmışdım ki, belə e, yanımda olsun, biraz balaca olacaq sənin üçün. Xat altı və bu inşallah səqələyin hədisi. Bu inşallah sənə hədiyyədir qardaş. Bu, o sualın cavabı, yəni o, bu, bu risalə bir də o sualın cavabıdır. Yəni o sualın cavabını mən burada yazmışam. Həmin sualın cavabıdır. Amma burada mən qısa deyirəm, bir də o da bir dənə bu qardaş verir, mən şey bəlkə istifadə edəcəm bundan. Burada bir də axırda Abu Zeyd deyən nəsə bir şey eləməyə olsa danışmalıca nöqtə deyil, burada tredir. Abu Zeyd nöqtə sələfi yəni, sualla söhbət olsa. Ümumiyyətlə də nəsə yazmaq, yazışsa internetdə də emeyin, emeyin nəsə düşür. Bildim. Yəni əhl-i sünnətin hə. bu şəxslərə baxışı belədir. Əlidir, Həsən Hüseyn radiyallahu anhum aydındır. Bu ehtiyac yoxdur. Peyğəmbərdən görəcəkdir. Birinci əhl-i sünnəyə görə 12 imamçılıq etiqadı yoxdur. Yəni say məhdudiyyəti yoxdur əhl-i sünnəyə görə. Bu bir. Yəni xülafa bədisinə şər söhbəti, yəni O, bu məsələdə, yaxşı, o belədir. Peyğəmbər sallam deyir ki, maraqlı deyir. Məşə vallahi o mənada. Yəni mən bir əvvəldən dedim, bir də fəqət sualın içində sualsız yəni. Onu göstərmək, ona da istəmirəm bax dərinə girəsən ki, yaxşı yox, yəni qısa deyim, qısa deyim. Sadəcə deyirəm ki, yəni bir bağda bir anlayış olsun. Hədis gəlir ki, Muslimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra 12 dənə xəlifə olacaq və onların dövründə İslam əziz olacaq. İzzətli olacaq. Bu aydındır. Birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra 12 xəlifə olacaq. Bu hədisin onlara aidiyyəti yoxdur. Ən azından ona görə ki, birincisi, Əli Əhsəndən başqa heç bir xəlifə olmayıb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə xilafətdən danışır. Hətta hədisin davamına fikir versə deyir ki, onların xilafətində İslam əziz olacaq. Biri deyə bilər ki, bəlkə ilahi xilafət, zat belə, onda sual çıxır ki, Hüseynin dövründə İslam əziz idi, deyəcəklər, yox. Düzdürmü? Amma orada gəlir ki, onlar xilafətli İslamı. Yəni, bunun onlara ümumiyyətlə yaxından uzaqdan adiyyəti yoxdur. Niyə adiyyət var ümumiyyətlə? Hə? Niyə adiyyət var ümumiyyətlə? Əliz olacaq, İslam olan ölümün əliz olacaq. Yox, onsuz xəlifə ola bilər başqa yerdə var. Amma hədisdədir, hədisdə elə. Niyə qəbsənin üstü müsəlmanaq bizdən? Gətir də, gətir. Orada o ləfsdə olan isim belədir ki, Müslümdə e, mən bilən belə gəlir ki, çox bu hədis çox... Kulluhun min Qureyş yox ondan qabaq da var. Deyir ki, onların e, dövründə... Yox, o da, o, əsas mənim söhbətim o hədisindədir. Kulluhun min Qureyş. Hə, yəni, o, orada kimlər var onlar? Hə, onlar kimlərdir? Əhlüsün alimlər bu məsələdə iki rəydədirlər. Birinci rəy odur ki, əslində bunun çox önəmi yoxdur, yəni bu rəylərdən hansıdır. Birinci rəy olur ki, daha doğru rəy budur. Mən bunu deyim. Hansı ki, mən də bunu qəbul edirəm. Validlərin əksəriyyəti. Bunlardan birincisi Abbaqır. Ömərdir. Osmandır əlidir və orada sonra bilmirəm. Adlar yadından çıxır və sonra alimlər bəzi xəlifələrin adını çıxmış. Ömər ibn Abdüləziz yadında qalmış onlardandır. Və axırıncıların da deyirlər ki, gələcək Muhammed ibn Abdullahdır. Məhdi də Əhl-Sünnətdə etmə görə doğulacaq. Axırıncı da odur. Bəziləri alimlər deyirlər ki, və səhir rəydə budur. Məsələn, neçə nəfərin ki, adını bilmirik, və bizə məlum deyil, onlar gəlməyib gələcəklər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən sonra 40 dənə yalançı Peyğəmbər gələcək. 40 dənə kəslar və deyir ki, axırıncılar dəccaldır. <coughs> Bizə o 40 dənədən bəzilər məlumdur, Museyli Məkmir. Museyli Məkmir, Peyğəmbərdən sonra və bəziləri. Amma bir çoxsu o, e, və axırıncı da məlumdur dəccal. Amma hamısının adını bilirikmi? Bilmirik. Və ola bilsin gəlməyib gələcək. Yəni bu hədisdə, yəni əhlüsünnətin şeyi budur. Fəqət o sualın cavabını mən deyim. Əhlüsünnət <coughs> Zeynul Abidindir, Muhammed Baqirdir, Cəfər Sadiqdir. İndi sırf 12 nəfərdən danışırıq. Mühəmçinin deyək ki, Cəfər Sadiqin əmsi Muhammed Baqirin qardaşı Zeyd olsun, Zeyd əmsinin. Əhlüsünnə bunlara baxır alim. Bunlar müçtəyid olublar və alim olublar. Və əhlüsün alacəmanın alimlərindən. Mən burada yazmışım o misələdə. Əhlüsünnə və cəmanın, məsələn, alimləri olur, yüz minlərlə bəlkə. Hansı ki, onların məhzəbləri bizə tam gəlib çatmıyor. Məsələn, Hasan ul-Basri, Şabi, Sübyan Essauru, Sübyan İbn Uyeyna, Muhammed İbn Sirin və s. Cafar, Sadiq, Muhammed Babir, Zeynul Abidin, Zeyd İbn Ali və s. Muhammed İbn Sirin o yuxu yozma elmini. Hə, hə, o. Addan çatmaqda çox, çox olacaq. Bunların məhzəbləri tam gəlib çatmıyor. Abu Hanifənin, Şafinin, Malikin, Əhmədin gəlib. Yaxşı, səbəb nədir? Səbəb odur ki, birincisi, Abu Hanifənin, Şafinin, Malikin, Əhmədin həm özləri kitab yazıb qoyub gediblər. Hələ İmam Əhmədin Musnədi içində 40 nədis var. Və, və sair fikir kitablarında hələ mən danışmıram. Amma bu adlarını çəkdiyim alimlər, o cümlədən Muhammed Baqir, Cəfər Sadiq kitab yazıb qoymayıb, qoymayıblar. Və məsələn, Abu Hanifə düzdür, 5 dənə risalə yazıb, qısa əqidən əlaqəli, amma onun öz tələbəsi Muhammed Şeybani, İmam Zufar, Abu Yusuf, Abu Davud Əttayi əsərlər yazıblar. Hələ bir dənə Kitab-ül Xarac Abu Yusufun 12 ciltdir. Abu Hanifə fətvaları. Amma Cəfər Sadiqdə varmı bu? Yox. Nə öz yazdığı, yəni də tələbəsinin yazdığı. Amma əhlüsünnədə, əhlüsünnədə onlara tabiçilik necədir? Əhlüsünnə hədis kitablarında rəvayət olaraq səhih bunlardan, istər Muhammed Baqirdən, istər Hasan Ulbasirdən, istər Muhammed ibn Sirrdən, istər Cəfər Sadiqdən nə gəlibsə hamısının gözümün üstə yeri var. Məsələn, əhlüsünnədə Hasan Basrinin məzhəbini, məzhəb yəni verdiyi fətvaları 30 faci var. Rəva şəklində səhih. Cəfər Sadiqin verdiyi fətvaların 40 faizi var. Yəni sünnət var. Muhammed Bakirin tutaq ki 10 faiz var. Tutaq ki Şabinin 5 faiz var. Nə gəlir? Səhih hamısını əməl edirik. Və əhlüsünnə fiqhlərində çoxdur. Məsələn, tutaq ki fiqh kitabı oxuyuram. Adi bir misal deyim. Dəstəmaz e, bəs buruna ağzı, yəni, dünən oxuduğum şey deyirəm, buruna ağza su almağın hökmündə, sınıfı qıqsında üç rəy ümumi alimlər müqayisəli fiqh etdi. Bir, bəzi alimlər deyib ki, həm dəstəmazda, həm də qüsulda ağza buruna su almaq vacibdir. Kimlər? Muhammed ibn Sirin, məsələn, filan kəs, filan kəs, o cümlədən də Muhammed ibn Baq, e, Muhammed Baq, Muhammed ibn Ali, Zeynulabidin oğlu. İkinci rəy deyir ki, yalnız dəstəmazda vacibdir, qusulda vacib deyil. Kimlər? Filankəs, filankəs. Onlardan biri Muhammed Əl-Hadi. Yəni, əhlüsünə fikrində gəlir bu. Və belə şeylər, ə, e, yəni, nə dərəsən, bütün məsələlərdə var. Mübahisəl fiqi kitablarını, məsələ, Muğniyə baxsan, hə. İbn-i Qudama, Ət-Tanhid, İbn-i hə, Abdülqaz. da sözlər mötəbərdir, yoxsa nə? Yox. Niyə? E, səbəblər çoxdur. Birinci, əqidə məsələsində problem. Razı yəni, olunmayır. Ümumiyyətlə qəbul olunur. Yox, olsun. yox, qəbul olunur desəniz. Məsələn, Fəxrəddin Razi özü hətta ölümünə yaxın əvvəlki fikirlərindən tövbə edir. Bu öz onun həyatını oxusan görəcəksən. Yəni əqidə məsələsində problemli olur. Qazalinə o ikisi. Əqidə məsələsində problem. Hətta bir dənə Qazalin həyatını oxumuşdum. Deyir ki, ölümünə yaxın dəli oldu. Yəni təəssüfkeşlikdən yazıblar ki, dəli oldu. Hansı ki, o zəlalın fikirlərindən dönüb. Əqidə təmiz problem olur. Sorğulu da dəhşət şeylər. Amma onlardan sonra gələn rahilər ki var, e, əimmə ki var, məsələn, Musa Kazım. Cafar Sadiqin hə. oğlu. Məsələn, İbn, və, və bir dənə şey, bu, bu çox önəmlidir. Vallahi, gedin əhl-i sünnətin bütün rical kitablarına baxın. Buxarın, Tarif-ül Kəbir, İbn-i Sa'l, At-Tabaqatından, bütün rical kitablarında, yəni əhl-i sünnənin hədis rahiləri. Cafar Sadiq, Muhammed Baqir, Zeynullah, hamısına yaxın oxuyacaqsan. Kimlər onlardan hədis alır, onlar kimlərdən elm öyrənir. Hamısı var. Məsələn, e, bilirdim ki, Musa hekayəsindən çox rəvayət gəlmir sünnə kitablarında. Elm əhli olaraq da çox tanınmıyor. Məsələn, İbn Saadın tabaqatında tapdım, deyir ki, bəli deyir, atası güclü hədisçi və fəqih olub, Mədinə əhlinin imamlarındandır. E, oğlu da elm əhli olsa da rəvayətləri azdır. Amma onlardan sonra olanlar isə Muhammed Taqibi, Əli Ənnəqib və qeyriləri, 11-ci əsəm və s. Onlar əhlüsünə görə erməhli olmayırlar. Amma fəziləti öyülən şəxslər olurlar. Onlar və onların qardaşları. Bunu nəyə ki əhlüsünnə deyir? Bunu məsələn şiə kitabları da təsdiqləyir. Elə məsələn şiə kitablarını götürsək, Kutubul Ərbanı, 44 mindən artıq hədis var. Kutubul Ərbanı 44 mindən artıq hədis var. O 44 min hədisi cəmi 600 neçəsi Peyğəmbərdən gəlir. Və 500 neçəsi Əlidən. Hədislərin əksəriyyəti Cafərdən gəlir. Ondan da sonra Muhammed Baqir Zeynullah. Ona görə Cafər deyirlər. Hətta şey kitabları da etiraf ilə vücud olası olmaq. O biri imamlardan yoxdur çox. Düzsünmü? Bu öz özlüyündə ispat edir ki, o birisilər Cafər kimi alim olmuyor. O birisilər Muhammed Baqir kimi alim olmuyor. Yəni bunu şey kitabları da ispat edir və əhl-i sünnətin baxışı budur. Alim olmayıb, yəni, yəni təsiri var ki... Yəni bu əl-sünnəti mən baxıram. Xanımdan söhbəsidir, hə? Aydın, başa düşdüm. Burada məsələn Həzrət Əli əleyhissalamdan sonra hə, mən yəni fikrim bilsən nə idi? Mən nə istəyirəm? Yox, mən başa düşürəm. O yəni məsələn bunu mən bilmək istəyirəm ki, mən bu bu, bu məsələn bu mövzunu o mövzunu söhbət eləmək yox, artıq rəyi bilmək istəyirəm. Məsələn, bax Kuleyl o rəydə ola ola ki, Quran təhrif olunur. Ona baxış sizdə necədir? Düzü, valla mən, sən dedin mən eşitdim. Mən Kuleyninin və yaxud Biyabidin, Qumminin, Şeyx Abbas Qummudan söhbət. Amma əlimi də təsir müəllim, bəli. Şeyx Abbas Qummunun özünün də bu Quranın təhrif olunması, çünki özünüz bilirsiniz də, oxumusan şiənin əqidəsini, şiənin əqidəsində Quranın təhrif olunması qəbul olunmaz. İndi mən bir əsas söz deyim, bax, bir əsas söz deyim, bax, qardaş. Mən bax, şiə məzhəbində Belə bir dənə əhl, üzr istəyirəm səndən, bir dənə əhl-i sünnənin də biyat o hədisləri ki, Əbu Hüreyrə məsələsi? Yox, yox, yox, heç yəni Əbu Hüreyrəni demirəm. Mən Əbu Hüreyrəni demirəm, arada dedim, amma demirəm. Yəni ki, ümumi... Yox, o da problem deyil. Problem. Yəni, nəsib olar, mən sizə inşallah bir dənə, yəni, Əbu Hüreyrə mövzusu elədi ki, sizə bir dənə kitab verərəm, Allahın isminə, Əbu Hüreyrə barədə ki, nələr deyilib, nə, ki, şeylər deyilib, yəni ki, tam kimdə, hamısının cavabı var. Həmin kitabda məhz şey kitablarından. Yəni, Əhl-i kitablarından yox. Aynen. Və məsələ nədən ibarətdir? Bu Əhl-i hə, hədis, hədis. Hə, hə, bu əsas sən biyaqlara danışdın ki, burada elə bir ki, şiyələrin hədis nəqlindən hə. nəzrə, yəni burada bərbadçılıq, nə bilin, filan filan. İndi əhl-i sünnədə bu mövqeyin var. Aha. Yox, əhl-i sünnədə bu mövqe belədir. Aha. Əhlüsünə və cəmaya görə, əslində bunu mən deməli deyiləm, yəni nə mən deməli deməli deyiləm. Əslində bunu məsələn siz deməlisiniz ki, sizin yəni belə deyil. Amma mən belə deyim. Çünki mən fikrim, hə mən fikrim yəni belə. Əhlüsünə yəni görə mən o qədər oxumamışam bunları. Əhlüsünə görə hədis elmi, yəni səhih hədis nədir? Səhih hədis nədir? Əsas budur. Və əhlüsünə görə hədis nə vaxt qəbul olur? Yəni səhih hasan sayılır. Ən azı 5 dənə şərtlə. Birinci. Hədis müttəsil Həkim ona üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, o mənada demirəm. Həqiqətən başqa suallar. Yəni ki, yəni bunu o nəzrə gəlir, o aydındır, onun qaydalarını sən deyirsən. Qaydaları bizə lazımdır. O əhlüsünə kitablarında olan səyəslər var, ha? Səyəslər. Hamısı bu qaydalara uyğun olan əslərdir. Və problem üçün tamamilə bütövlükdə, bax, bilsən, və yaxud Buxari, Darıqutunu məsələn, Darıqutunu alim olub da, o sünnə alimlərindən. Darıqut niyə? Darıqut niyə? e, Sünan kitabın müəllifi fikir versən, məsələn, o kitab heç qutubu sitəyə düşmür. Bax, əhl-i sünə hədisidir. Buxar Müslim səhihə indi. Müslimdə Buxar olan hədislər səhihdir. Buxar Müslimdə işte xanımı səhihdir. Bəli. Buxar Müslimdə bütün hədislər səhihdir. Bir də Müslimdə, Müslimdə bəzi hədislər var. 3-4 hədis olmalıdır. Mətnində zəifliklər var, mətnində. O da necədir? Məsələn, birinin yadında qalıb. Tutaq ki, hədisdə gəlir ki, o da bir hədisə bir xələl gətirmir. Ha. Tutaq ki, hədisdə gəlir ki, e, sağ əlin verdiyini sola bilməsin də. Müslim rəvayətində gəldi ki, ravi xəta etdi ki, sol əl verdiyini sağ əl bilməsin. Mətin cəhətdən zəifliyi var. Əslində yer dəyişib. Hər bir halda amma Abuda, amma Nəsaidir, Abu Davuddur, Tirmizidir, e, İbn Məcədir. Bunlar e, Kutub Siteyniyə daxil olub. Çünki içində zəif hədislər azdır. İndi, amma səbətsəb var. Ona görə hə-, hədis alimləri, əhlüsünnədə, məsələn, necədir? Hər bir, hə-, adi bir dənə balaca kitab müsəlmanın qabasını belə götürsən, orada hər bir dua, dəstəmə zamanda paltarı soyulanda nə deyirsən? Bismillah. Bir, orada sənədi və hansı alim, yəni hədis alimləri, bunlar deyir ki, məsələn, filan kitab bu səhiddir. Və şey məsələdə buna rast gəlinmir. Yəni, məsələn, filan kitab Bihavül Ənvardadır və filan alim buna deyir səhiddir. Və ən qəribəsi də bir sənədir, qardaş. Ən qəribəsi odur ki, əksi deyəndə, məsələn, bax, misal deyim də bir dənə sizə. Məsələn, Kitab-ül Kafidə olan bu hədis. Ta ki, hədisdə gəlir ki, Cafar Sadiq Rəhməllah deyir ki, güya ki, deyir ki, Muhammədə nazil olan Quran, əsl Quran 17 min ayə idi. Halbuki bugünkü Quranda 7 min ayə yoxdur. 7 min ayə yoxdur, amma Cafar deyir ki, 17 min ayə 3-də 2-si 70 faizi təhrif olunub. Bunu sən sual vermirsən başqa yerdə. Hə, vallahi hə. Bax, məsələn, adi ən axırıncı dəfə bunu kimə universitetə hamıya vermişəm. Ən axırıncı dəfə bunu kimə vermişəm? Zülfikar var ya. Eşitmişəm adını, belə. Hə, ən axırıncı dəfə onu söhbət edəndə. Hə, Allah kötəzəyindir. Hə, evet. Allah qapısını açsın. Axırıncı onu sual. Bax, vallahi deyirəm. Allah şahiddir. Sən nə yalan deyirsən? O mənə qayıtdı, dedi ki, sən bu mövzuda hazır gəlmisən. Hansı ki o qumu ulumul Quran üzərində bu taraf hafizdir. Mən dedim ki ona, vallahi razıyam. Gedək, qardaşlara da danışmışam. Bir həftəyə ev yox, hazırlaş, gəl. Dedi ki, istəmirəm. Mən ona bir sənə deyirdim. Mən ona deyirdim ki, bu hədisi mən quru-quru gətirmirəm. Bax, məsələn, bu hədisi gətirir, gətirirəm. Kitab-ül Kafini nə qədər alim şərhlidir. Hələ başda Mirat-ül Uqul kitabının müəllifi məclisi. Məclisi deyir ki, bu hədis səhihdir hədisçi məclisi və Mazandarani və Əl-Əkbər Əl-Xitari deyir ki, bu hadis səhidir. Hətta Şeyh Sadu etiqadında bir bu hadis səhidir. Yəni, bu hədisin isə yəni, Quran mesal edən ibarətdir. Quran əhl-i sünniyə görə. Dəqiq rəqəm bilmirəm. Yəni, dəqiq 6236-dır, yoxsan bilmirəm dəqiq. 16236, 6666, 6204. Yəni bitimizin söhbəti. Yəni o tətva ümumiyyətlə aidiyyəti yoxdur, mən sənə bir şey. 6666-nı Zəmaxşərə gətirib Kəşşəfdə, Kəşşəfdə. Zəmaxşərdə Kəşşəfı indi oxumusan, məsələn məndə var idi. Bilirəm, xəbərim var. Ümumiyyətlə Zəmaxşəri etiqadlı mütəsil olur. Birlikdə ölçün o tənəffüs, onun sözü yox, yəni Aynen. onun başqa bir Və cəmaq şəri təşkil qrammatik cəhətdən susqirdi və qrammatika cəhətindən, lüğət söhbətidir. Amma uydurma məsələn surələrin fəziləti ilə əlaqəli bütün uydurma hədislər oradadır. Ona görə zerkarlı olsun deyənə bir orada uydurma hədis gətirib 6600 aldı. Uydurma hədis daha. Ola bilər. Çünki qeyddə 6236 yedirlər əsasən buna. Təqribən Yəni ola bilər ki, o məsələ bu. Bir də o bismillah məsələsi var qardaş. Bir də o bismillah məsələsi o bu, bu təəssüf adiyyəti yoxdur. Məsələn belə götürsək qardaş, onda Şiə məsələsinə görə Qureyş surəsi ilə Fil surəsi, Doğan surəsi ilə Şira surəsi bir surədir. Düzdürmü? Hətta namazda da Bir sura bir sözlə deyil, mən dərinliyinə gedə bilmirəm. Yəni, orada elmin çatmır. Söhbətlərdən hər bir sözü mənimlə də söhbətlə çatmır. O da mən deyib ki, o hələ deyir, zahirən o hələ deyil. O sura, yox, mən bu demirəm, mən bu tərifdir. Bu heç tərifdir, adiyyatı yoxdur, ona görə. Yoxdur, yəni burada bir, bir sura da olsa, bu düzdəkin tərtibinə qoyulur. Mən bundan daha, mən bu Bismillahdən, bu bir sura, bundan danışmıram. La deyib bir sura, deyib Bismillah ortada yoxdur, olmasın. Axır oxuyur ki, qəbul edir ki bunu Quranla. Bundan danışmıram. Mən bundan danışıram ki, bax qardaş, məsələn, kafi kitabı, doğru. O kafinin hansıdır orada, sülü kafi? Yox, bəli, mən lazım olan yerləri şey eləmişəm, götürmüşəm özüm üçün. Məsələn, bax, təfsir-ül qum var, ha. Təfsir-ül qummidə müqəddimət. Məsələn, bu da işin Qur'andır da. Yox, bir dənə hədis götürdün, ha, 17 min. Tamam, deyəcəm. Da yaşıyorum 7000 ayə. Bax məsələn, bilən bir şey deyim. Yəni mən bilən burada şey dedim ki, xət halqı şiyə kitablarından ki, burada sənədlər gətirmişəm. Bunları hamısını özüm araşdırmışam. Yəni filan kitabda belə yazılır ki, Bihar əvarda belədir yox. Mən, məndə gündüz mənə verir məktəbə düşəmilə, onu araşdırdım, oradan yəni istifadə edirəm. Belə də kitablarım var. Allah sizinlə yəni istifadə edirəm. Bax məsələn Hə, mən o mənfi amaləliyəm. Mən bir dənə baxıram ki, bax bugünkü şiə alimləri ilə qədim şiə alimlərinin etiqadı cəhətində çox çox fərqliliklər var. Nə məqsəd? Mən sizə deyim qardaşım. Bax, vallahi bütün şiə ricalları istisnası var. Yəni istisna etmirəm. Şey, məsələn, Tusiyə çıxmaq şərti yox. Bütün şiə ricalları ittifak edib ki, Abdullah ibn Saba adında bir şəxs oldu. Bütün rücal şiir canları ittifak edildi. İstisnasız. Bugün şiir alimləri Gülşən deyirlər onun mövzudur. Məqələdən. Abdullah ibn Saba əsli Yahudu. Bax, məsələn, Novdaq dikildi Firaq-ı Şiya kitabın müəllifi. İlk Şiya tarixçilərindən. Hicrətin 4-cü əsrində yaşayır. Ondan qabaq Şiyə tarixini yazan olmuşdur qardaşına. موضوع تكرار الشيعة ده موضوع تكرار الشيعة görünəbilir. Yəni, yəni, bəlkə vayibdə təkrarını da qoy da. Kirabı təxrir edədən idi. O ne, neydi o? Tərk edildi, demək, onu da qoyurlar. Tüsür loxsi edədən də. Ha. Bakıra bu şiada, locaqdır. Sən benim özüm oxuyur. Oxu, mən İyi bir burada dərin kitab. tərcümə edeyim. Sən keçən bölgədə öyrəş. Deyir ki, وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبا كان يهود Bu harı kafidəndir. Yox, e, bax bu bir sənədir. Qafda da var. Hə. Yox, maraqlıdır. Kitabın adını dedim. Firaq-ı Şia. Novdaqdır var. Ha, Novdaqdır. Bu müəllif kimdir? Ən birinci Şia tarixini yazan. Firaq-ı Şia nədir? Şia firqələri. Şiir firqələr barədə yazılan ən birincisi, ən etibarlı şiir kitabıdır. İki dənədir. Abbas Quminin e, Beynəl Firaq. Ən əsası da budur. Növbəhtinin e, Firaq Üşüya. Burada deyir ki, tez olsun, niyə tərcüməni deyirəm? Ərəbcə oxuymaq? Yox, oxuma. Deyir ki, Əli Aleyhisselamın əshabının əshabından olan alimlər hamısı deyib ki, yəni düz məhzəbdən olan alimlər deyib ki, Abdullah ibn Səba adında Yahudi biri var idi. Və o İslamı qəbul etdi. Və özünü əlinin dostu kimi göstərdi. Və deyir o, Yahudilikdə olanda, Yahudi öz dinində olanda iddia edirdi ki, Yuş ibn Yuşa ibn Nun Musa aleyhissalamdan sonra onun xəlifəsidir. Və İslam'a gələndən sonra bu sözünü dedi Peyğəmbərin vəfatından sonra. Dedi ki, bu sözünü. Onda Əli Muhamməddən sonra onun xəlifəsidir. Və özü deyir. Deyir ki, bu sözü, yəni e, özü, iki nəfər burada şey deyir. Deyir, sahabələrdən bəra eləmək, sahabələrdən uzaq durmaq, onlara nifrət fikirməyir və Əli Peyğəmbərdən sonra onun xəlifəsi olmalıdır fikrini ilk ortaya atıb məşhurlaşdıran Abdullah ibn Səba olub. Və gör nə deyir? Və deyir, ona görə də Fəmən hunəkə qalə mən xalifə şiyə və deyir, bu səbəbə görə şeyə müxalif olanlar, yəni əhl-i sünnə deyir ki, ənə əslər rafdi məxuzun minəl-yəhudiyyə. Rafidin əsli yəhudilikdən götürülür. Və Abdullah ibn Səbanın şəxsiyyəti barədə Yəni, belə şəxsiyyət yox, ha, belə bir adam olub yox. Konkret ki, sahabələri söymək, sonra Əli Peyğəmbərdən sonra onun xəlifəsidir fikrini, bax bu kəlməni dəqiq edirəm, ilk ortaya atıb məşhurlaşdıran, bu fikir ətrafında insanları toplayan, o olub, bütün istisnasız şiyə ricalları bunu deyir. Rical-ı Nəcaşi, Tusi, Hilli, Əstərabadi, nə bilim, İbn Davud, nə, hamısı müasir şiarları inkar edir. Təsdiqləyənlər var. Hətta təsdiqləyənlərdən müasir də adı yanından çıxıb. Biri deyir ki, deyir, biz bu necə inkar deyə bilərik? Deyir, biz inkar nəsək, bizim rücal kitablarımıza olan etimad aradan qalxar. Niyə? Onda elə çıxır ki, yalan üzərində bizim rücal alimlərimiz ittifak edir. Amma bu işə Quran tərsi də elə. Məsələn, qədim şiə alimlərinə baxsaq, qardaş, qədim şiə alimlərinə, dörd dənə alimi çıx, qədim. Hamısı deyib ki, Quran tərif olunur. Şərq Murtazanı çıx, Tusini çıx, e, Şeyh Sadıqı çıx, Bəbəbəyikdə, Muhammed Bəbəbəyik. Hə, dörd dənəsini çıx, Hamısı deyib ki, Quran tərif olunur. Mən bunu tam rahat deyirəm. Hətta şiə alimləri, o dövrdə yaşayan şiə alimlər deyib ki, bu dördü də bunu təqiq edir. Məsələn, bax, mən misal deyim sənə. Amma mən bir dənə şey deyirəm, ha. Mənim üçün bu hədislərin olması önəmli deyil. Mən bilirəm bunu Cafər Sadiq deyim. O bundan uzaqdır. Məsələ odur. Mən bilmirəm. Yox, ona görə sakit yox. Mən özüm yox. Mənim sözüm deyil, qardaş. Mənim provaqdan işim yoxdur. Mənim işim sənədir. Şiyə alimlərinin yox ha, Şiyə məsəbinin qaymaqlarının bu ehtiqatda olmasıdır. Amma məsələn, Qutub Səməliyə var ha, Şiyənin ən güclü 8 kitabı. Hə? Onun 5-in müəllifi bu ehtiqatda olur. Məni qrupa etiqadda olan kafirdir. Məni qrupa bütün ümməti qoyar. Şiə əhl-i beytin özünə görə kafir. Aferin. Onda necə çıxır? Elə çıxır ki, bugün şiələr öz dinlərini e, kafirlərdən götürür. Estağfirullah. Amma bax məsələ, Ali ibn İbrahim Əl-Qummi nə deyir? İndi mən burada təbii burada var axısı. Hə. Elə təfsirinin müqəddiməsindədir. Yəni, Quranı açırsan, 10-cu səhifədə deyir. Deyir, Quranda dəyişilmiş dəyişdirilmiş və Allahın nazil etdiyi əsl Qur'anın əksinə olan yerlər var. Və sonra özü o dəyişilmiş, dəyişdirilmiş yerləri deyir. Deyir, məsələn, bu ayə bu cür nazil olur. Yaxşı şeylər hepsi nə qədər kəlmələr. Və sonra deyir ki, amma ilki Quranda bax belədir. Və məsələn, Əhməd İbn Əli e, ee, Ahmet İbni e, ee, Tabarsi. Yok bu isen de şey, yok Tabarsi. Şeyde 8 kitabdan bir müellife. El-İhticat. Tabarsi. Ahmet Nalbeyan'ın tefsirinin müellifi değil. Kaç muamda ya? O da değil. Kaç muamda? O, o yazı. Tabarsi. Ahmet İbni e, Abi Talib Tabarsi. El-İhticat kitabı yoktu 8 kitap. O da bu etikatta o. Məsələn, mən burada getirmirəm ha misallar. Yəni həqiqətdə odur ki, yəni o bu, bu Quran ki var. Yox, bu hə. Quran var, hə, bu Quran. Deyir ki, Muhammedin Rasulullah Quran deyil. Sahabelər tərəfindən təhrif olunur. Dəhşətə çox maraqlıdır, nə mənada? O sözlər özü gəlir. Məsələn, mən özümün barəmdə deyirəm ha, o mənada demirəm. Həqiqətən mən inkar eləmirəm. Amma araşdırmalı bir məsələdir ki, yəni bu Məsələn, sən bir də mən sual olacaq deyil. Sən bunu uşağa deyirsən. Bir də Allah rızası üçün mən sual ver ki, sən bunu qum tələbələri ilə sual edəndə sənə cavablamı ol. Hə, deyil. Hamısından bir dənə cavab ol. Hə, deyib laf, nə olsun? Yox, bu söz düz deyil axı. Bu mən də bilirəm düz deyil. Tamam olmaz. Mən də bilirəm düz deyil. O düz deyil. Deyirəm bu hətta Hacı Elman var ha ailə tanıdım da belə dedikləri. Boşunca elmanlar. Mütaliə eləyir. Elmanlar harda olur hacı? Öyle universitet müəllimləri olsun, elə yəni Gündüz Bəxtiyar, Əhli Matala onlar olsun, elə tanıdıqlar. Hamısı deyir ki, nə olsun. Və mən onlara bir dənə şey deyirdim. Deyirdim, bax, Əgər Quran təhrif, yəni belə nə olsunlarsa, onda şiə müəllifləri Səfərin hədisini necə dəlil gətirə bilər? Hansı ki, birinci əmanət Quran. Əgər bugün birinci əmanət yer üzərində yoxdursa, ikincidən biz nə danışırıq? Və bugün, bugün mən bir şey deyim. Bugün belə deyək də, o şiə müəllifi və ya sən mənim qardaşım əhl-beyti qəbul etməyəni, yəni əhl-beyti qəbul etməyən üçün mən məsələn əhl-beytə tən edəni mən müsəlman görmərəmsə, ondan böyük əmanət Qurana tən edəni necə görə bilərəm? Və bu məni hamısı bir dənə söz deyiblər. Deyiblər ki, nə olsun? Ya deyirəm, necə olsun? Onda çıxır ki, sən dini bir kafirlərdən götürmüsən. Bax, məsələn, məclisi, məclisi, o qiyama dedim, 17 min ayə hədisi. 17 min ayə hədisini şərh yiyəndə nə deyir? Şərh yiyəndə deyir ki, Gündüz müəllim mənə konkret nədir, mən sənə deyim. Deyir ki, universitetdə bu sözləri, söhbətləri yığışdır. Qutardır. Asıl sənə deyirəm. Deyir ki, ikinci kursda idim, iki söhbətləri yığışdır. Təbii, bir aladımdır, mən e, Mirasin yanına girmişdi. Hə, hə, onun üçün də hələ. Belə Qeyqsət bunun üstündə oldu. Bu deyil, bir ümumi idi. Deyir, fikir eləmə. Mən məncə Allah sözünü də görürəm. Mən universitetdə, mən təbiətçi, sakit təbiətdəyəm, nə mənada. Yəni, isə orada dindir, məsələn, mən sual verəm olmasa, sual verməzdim. Gündüzü özü biraz şeydir, gəlirdi, qırışdırır da, hə, nəysə. Arası mənə yaxşı onu görə. Hə, yaxşıdır. Bir təqiq, sən canın yaxşı oğlan ya. Yox, mən bir şey demirəm, orada yaxşı oğlan. Yox, hə. yox, bir şey daha. Bax, hə. məsələn, məclisi 17 min ayə həssini Miracül Uquldə şərh elədi. İslamlar gözdə sən də varsın dedin ki, niyə yürürsüz səhv səviyyində? <laughs> Diyabllar belə başlıyor, uşaqlar yürürlər. Nə olayım, o qədər oldu. Həmin diyablı qalır axı 5 il daha sınırdan gedir qalır. Mesela bunu sen hep yok edin. Kardeş Miraç varlık sözü için biz şahlar gelir etkiler niye gülüyorsunuz? Gelin günler biz o sözü mahvedilir. Bağlıdaydım ben o sırada. Kardeş Miraç okulda. Yok, dedi şey emosyonel şeylenmişti. Ona göre bilmiyoruz. Hiç selamam. Yanında kalmıyor. Olabilir. Miraç okulda həmin o e, məclisi kitab-ül kafini şərhləyib. 12-cisi bu özün baxarsan, bu mən idi, özün olsa verəcəm sənə. Həmin hədisi şərhləyəndə 17 min ayəsini nə deyir? Deyir ki, həqiqətən, həqiqətən məclisi deyir. Qur'anın naqisliyi və dəyişdirildiyi barəsində olan açıq aydın səyəslər sıfır. Və bu barədə olan hədislər mənacın tavafir dərəcəsindədir. Onlar çeviriblər bu, bu şey dəqiq dinlə. Deyir onların, deməli şabanıdır. Yəni təhrif barədə olan hədislərin hamısını rədd etmək, birbaşa olan e, hədisləri rədd etmək, birbaşa hədislərə olan etimadı aradan qaldırmağı labud edir. Məclis edir. Mənim zənnimcə bu barədə olan hədislər, tərif barədə olan hədislər, imamət barədə olan hədislərdən az deyil. Bəs onlar, yəni biz imamilər, imamət mövzusunu elə bu hədislərlə isbat etmirik, onu təhrif bardullah hədislər necə inkar edirik? Məsələn, mən sənə rahat deyirəm ki, şey kitablarında 44 min hədis var ha. Onun mindən artığı Quran təhrif barədədir. Mindən artığı. Bu böyük rəqəmdir. Heç imamət barədə o qədər hədis yoxdur, qardaş. Əlbəttə ki. Bu təhrif söhbəti. Bu, bir dənə sual var. Bə, bə, bir dənə hədisdə burada bir şey önəmlidir. Əbul Həsən Əl-Amini, Adnan Bahrani, məsələn, e, Kemaləddin Meysan Əl-Bahran, Nəxsul Balağa Şərhliyən, Yusuf Bahrani, Ni'matullah Əl-Cəzairi və qeyirləri. Hətta deyib ki, bu etiqad var ha. Quran təhsil etiqadı. Bizim məhzəbin zəruriyyətlərindəndir. Bunu deməyən şiyə deyil. Və Neymatullah Əl-Cəzair deyir ki, bizlərdən ki, kim ki deyib, ha, Şeyx Sadıq Murtaza, Abu Cəfər Əttabasi. Bunlar ləhsi təhrifdən gedir, yoxsa ki, məna təhrifindən gedir? Yox, yox, ləhsi, bax, bu Quran var, bu ləhsi təhrif. Bax, bu Quran deyirlər ki, bu Quran, Muhammədə nazil olan Quranın açıq aydın. Cəmi üçdə biridir. Yəni, məna təhrifindən... Məna yox, açıq. Qummi var, ya qardaş, qummi. Deyir, dəyişdirilmiş Allahın və deyir ki, Quranda dəyişdirilmiş Allahın nazil etdiyi ayələri, protokolun ayələr var. Sonra müqəddimədə misallar gətirir. Deyir ki, bax indiki Quranda bu cürdür. Muhammedə nazil olan Quranda isə belədir. Misalları gətirir. Yəni e, məna təfsir ilə tərifi indi də olacaq. Quranda nazil olması söhbət sizin nəzərinizdə necə olur? Necə ki, nazil olması? Yəni bir dəfə peyğəmbərin bütövlükdə qəlbinin sonradan hissə etsə. O var, yəni Qədir gecəsində bir dəfə belə. O yəni heç, bu var da. Hə, o heç ondan danışılmır. Yəni buradan söhbət, yəni o həmin Quran idi və sonradan belə. Yox, yox, yox qardaş, bundan bir sözlə konkret isə nədir burada söhbət? Deyirlər ki, deyirəm ki, yəni mövzuddur da ki, yəni Yox, bu, bu alimdən dediyi o deyil. Bu alimdən bir sənədir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu özündən sonra Yox, burada da bir Quran yazı ola bilər də, nəsə ola bilər. Yox, bunlar onu demir. Bunlar deyir ki, bunlar deyir ki, yəni- Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quran yazıb qoymuşdur sahabələr bu Quranı dəyişdirdilər. Sahabələr necə zalimlar, sahabələr bu Quranı dəyişdirdilər. Və e, üçdə ikisi getdi. Və əsl Quran Mehdidə də o gələndə gətirəcək. Onunla hökm verəcək. Hətta Neymətullah Əl-Cəzari deyir ki, deyir Şeyx Saduq, deyir, yox, deyir ki, ancaq bəzi alimlər ancaq bəzi alimlər. Məsələn, Şeyx Salih Muhtasa Abu Cafər At-Tabarsi, Abu Ali At-Tabarsi. Bunun əksini bəyan etmişdi. Deyirlər ki, Quran tərif olunur. Qədimlərdə təzub İbn Bahavi. Muhammed İbn Bahavi. Deyir ki, bu dördü Quran iki dənə at dedi. Nəyə ona görə deyirəm? Abu Cafər At-Tabarsi, Abu Ali At-Tabarsi. Bu dördü bir də Murtaza, Şərif Murtaza. Bu dördü deyib ki, Quran təhərif olmayıb qədimlərdən. Yalnız bu dördü. Nematullah Cəzar deyir ki, ya, ha, ha. Gör deyir ki, Nematullah Cəzar da deyir ki, deyir, bunlar deyir, deməyir. Amma deyir ki, e, bizim əshabımız, yəni şiə, şiə alimləri ittifaqla deyib ki, Quran təhərif olunub. Və bunu açıq, aydın, sübut edən mütəvatir hədislər var və bu hədislərin təsdiqləmək məsələsində bizim alimlər ittifaq halındadılar. Və bu bizim məsələnin zəruriyyətlərindəndir. Amma Murtaza, Şeyx Saduq, Şeyx Təbarsi buna müxalif oldular. Onlar belə hökm verirlər ki, iki üzlük arasında olan Quran dəyişdirilmədən bizə çatıb. Və təbii ki, onlar bunu bəzi məsləhətlərdən ötürü, yəni təqiyyədən ötürü dedilər ki, Qurana olan tənə qapısı bağlansın. Nemətullah Cəzar verir ki, təqiyyən deyib bunu. Nematullah Əl-Cəzair və bütün alimlər deyir ki, təqiyyə nədir? Dəlil nədir təqiyyə deməyinə? Bundan ki, deyiblər, Quran təhrif olunmuyor. Deyə deyə öz kitablarında təhrifə dair nə qədər hədislər gətirirlər. Amma etiqadı deməyiblər. Aydın. Buna görə. Və ən əsası, bir dənə də buna yəni, kifayətləndirəm mən, ən əsası, hətta şiə alimlərindən biri, baxar, Nur Tabarsi kimdir? Tabarsi də o ta tarix, o demişdən o Tabarsini. Ən-nur təbərsi. Təbər, təbərsi. Əl-ihticazı marifə. Hə, ihticazı marifə. Yəni belə deyil də, Şiə məzhəbində təbəriyə təbərisi də deyirlər. Təbəriyə təbərisi. Şiə məzhəbinin ən güclü 8 kitabından birinin müəllifi. Yəni, yəni sıradan alim deyil. Ən güclü 8 müəllifdən biridir təbərisi. O, qardaş, konkret kitab yazıb. Bir var kitabında desin, konkret kitab yazıb. Faslül xitab fi təhrifi kitab-ı Rabbil Ərbab. Qur'anın təhrifini ispat eləmək üçün ayrıca kitab yazın. Və də bu, müasirlərdən də 90 neçə il bundan qabaq müfat edir. İranda o kitab qadağan olundu, bir dəfə nəşr olundu. Həmin kitabı kimsisi mən verə də bilərəm. Həmin kitabda yüzlərlə alim və o kitaba İranda müasir şiə alimləri qarşı çıxdılar ki, sən neynədin? Yəni, biz hamın qabağında gözü kölqəli olacaq və sən o kitabına şübhə edənlərə rəddiyə yazdı. Həmin kitabın da adı var burada. Yəni ki, mənim bu kitabıma şübhə edənlərə rədd. Ayrıca bir cavab da yazdı. Öz sözünü elmi ki, qüvvətləndirmək üçün. Lira, lira, bazı şubuhati an fasli xitab. Ayrıca kitab yazdı. Yəni, ayrıca da kitab yazdı. Şiyə məsəlinin ən güclü 8 müəllifindən biri. Yəni, mən bir sənəyə girəm, qardaş. İndiki müəlliflər var, müasirlər. O inkar eləsin, o mənim tafodu da yoxdur. Yəni o mən çünki mən bu gün o təqlid eləmirəm, o mənim üçün önəmi də yoxdur. Mən elə çünki heç bu məsələ o da qurmuyub. Çünki bu uzaqbaşı risalə yazır, o təqlid edirlər. Mənim üçün önəmli olan bu məsələnin təməlidir. Hansı ki, o, o risaləndə yazanda bunlara müraciət edir. Bunlar da bu vəziyyətdə. Və mən də baxıram, Yəni, məni də ən təəccübləndirən şey odur ki, mən bunları bir var belə özün ailə başlaşıya salıb araşdırırsan, bəlkə indi sual verəsən cavab. Mən sual verdim, cavab olur ki, hə nə olsun deyib də. Deyirəm, necə nə olsun deyib. Əl-sünnəyə görə, əl-sünnəyə görə nasibi kafirdir. Əhl-beytə tən eləyə, əhl-sünnəyə görə kafirdir, ittifaqla. Bu şeyə görə də belədir. Bəs Qurana tən edər hökm necə olsun? Tanın tərzi olunmaz. Olunmazdır. Bəs mən bu Quleynidən, Bax, bu, bu əqidədə olandan, hansı ki, şiə məsəbinin buxarəsində bunun kitabı, əhlüsünə nisbətdə belə, ən güclü əziz kitabıdır. Necə qəbul edin bu kitabı? Mən bir dənə sözlüyüm də, bax, ümumi... Mən ən əsas bu. Yox, bax, bir dənə sözlüyüm. Bax, sən bu kitabı sən fikirvə görə deyəm, yəni, öz fikirvə görə. Şiə məzhəbində olan bu şeyləri ki, deyirsən, hədislər təhrif olunur bu cürə. Yəni, yəni, daha doğrusu Quranın təhrif olunması ya hədislərin zəif olması. Əhl-i sünnə məzhəbində islahata sən o qədər yüksəkdən danışdın ki, yuxarıdan danışdın ki, yəni təsəvvür elə əhl-i sünnəni, əhl-i beyt tərəfdarlığının qarşısında böyük bir dağ çox üzr istəyirəm ha bu sözümə görə. Mən yəni o, Yo, danışır, danışır. bu açıq aşkardır ki, <coughs> ona söhbət yox ki, Mənim mən öz elmimin müqabilində nə qədər dərəcəm var, o da danışa biləcəyəm. Yox, sən də şimdi məhduddur da, yəni. Ondan artıq, oxuduqlarından artıq bir şey danışa bilməyəcəksən. Bu faktdır. Yəni, üstünlüyən sözlər getməyir. Sən o qədər o alimin adını ki, düdür, sən deyə, deyə mən heç onların, məsələn, əksərin adı mən bilmirəm, heç oxumamışam onları da. Amma bir dənə məsələ var. Məsələ bundan ibarətdir. Bu, Yəni bu, onu deyirəm ki, bu cürə böyük bir çıxışla, böyük bir çıxışla. Təsəvvür elə ki, özdəki məsələn, sən əvvəldə olaraq qaşan başladın ki, fərqli məsələləri qoyuq qıraqda, şərqli məsələləri qoyuq qıraqda bizim bunlar önəmlidir. Çünki məhzəb söhbətindən gedir. Söhbət əslizdən gedir. Deməli, qaldırsun əhl-i sünnəni, bunu bu cürə danışmaqla elədin bir dənə balaca bir təpə, balaca bir də etsin. Boş bir şeydir bu. Bunun özü yoxdur, özüsüz binadır, qumların üstündə tikilən. Və əhl, bununla danışmaqla, bu mütləqdir ki, burada bir ixtilaf var, sənin tutduğun mövqi oldu dağ. Bunun yanında dağ boyda. Yəni, bu, bu dağı deyil, dağın yanında bu belə. İndi, bu dağın içində islahat lazımdır, yoxsa bu hələ olduğu kimi, yəni bu cürədir islahata, bax, mən bir dənə bunu bilmək istəyirəm. Əhl-i sünnənin içində bu saat parçalanmalarda və yaxud ixtilaflarda və yaxud zəif hədislərdə və yaxud nələrdə nələrdə qaşən danışır. Mən ona görə suallayacam bunu. İslahata ehtiyac var, bir dənə sənə fikrini bilmək istəyirəm. Bu sual geniş məsələdir, geniş mövzu. Yox, dərin bir şey. Yox, əslində mən əhl-i sünnətin belədir, etiqadında heç bir islahata ehtiyacı yoxdur bir, heç bir bəriklər. Yəni ki, ki, nə bunun ravilərində, nə bunun... Yox, qulaq asın, raviddən. Ümumi, ümumi, əl-sünnətin etiqadında, etiqadında. Ümumi məzhəbi yox. Məsələn, ha, bir məsələsini yox, bir məsələ demirəm. Bax, əl-sünnətin etiqad məsələlərində, etiqad etiqadla əlaqəli məsələlərdə heç bir islahata ehtiyac yoxdur. Etiqad yəni əqidə məsələsi. Bir var iki məsələ, namazla olur, əqidə məsələsi hədis məsələsi də həmçə bax mən həqiqi mənada səmimi verirəm bu sualı. Yəni, mən çox maraqlı. Gözəl, mən şey yəni, qardaş, elə gözəllik orada vallahi adam adam. Yəni Bəli mən bir dənə söz söz deyim. Mən gözəl ləzzət eləyir mənə. Siz ona o dağ kimi mən sizə bir dənə şey deyim. O mən onu deyirəm ki, mən içindən başqa sözlə başlayıram. Bir başqa bir sözdən götürürəm. Mən açıq danışmağı xoşlayıram. Yəni məsələnin özü belə çıxmasın da. Məsələn adam var ki, oturur, geyir bir dənə maska, Yox, yox, yox. Mən bu yaxınam. Haqqına budur. Qabul etmək Allahın yanında hər şey aşkardır. Yəni, etiqad məsələsi, qardaş, etiqad məsələlərində silahdan söhbət gedə bilməz. Nə silahda? Hüsnü öz etiqadını təxrir edir. Çünki hədis, bu, bu, bu danışdığı məsələlər var. Ha? Yəni, Allah zatı barəsində də həmçinin. Etiqadı mövzular var, ha, qardaş. Etiqadı mövzular. Bütün əlçin etiqadı məsələsidir, yəni. Əqaid məsələsi ki var, əlçinə əqaidinə fəxr edir. Yəni orada heç bir problem yoxdur. Bu bir. Həmçinin hədis elmi var, təməl fundament, ya hədis. Bəli. Rabilər, yəni ki, hədis elmi qaydaları, şərtlər. Bu məsələdə də həmçinin. Bəli. Amma fikri məsələlərdə isə islahat o alim məsələdir. Nə, nə məndə alim məsələdir? Yəni məsələn alim fətva verər, bu alim də fətva verər, bu alim buna müxalif. Bu deyər ki, məsələn siqaret haramdır, bu deyər məkrufdur. Məsələn baxarıq ki, kimin rəyi daha güclüdür və kim kim təqliddir. Bu ayrı məsələdir. Və məsələ bir alim hükm verər, normal haldır. Bu normal haldır. Yəni fikri mövzularda islahat, çünki niyə görə? Özün də bilirsən ki, bir var şəriətdə hökm, bir də var o hökmün zaman, məkan və şəxsə görə tətbiq edilir. Ola bilər mən burada yaşayıram, biri orada yaşayır. Yəni mənə görə hökm başqadır, ona görə bu bu, bu fikir. Amma etiqad məsələsi vaxtda bu cürə götürür, bu ehtiyat müstəvidir, bu ehtiyat vacibdir. Yəni bu usul məsələləri var, qawaid fiqh. Aydın. Usul fiqh hədis elmi, apar təməl fundament, heç bir islahat. Necə qoyulub, axirətə üçün inşallah elə də geçəcək. Yəni bu heç bir, heç bir qardaş, heç bir problem yoxdur. Yəni Əhlüsünnə arasında əqidə məsələlərdə Allahın zati barəsində ixlasın. Əhlüsünnə və cəma alimləri, Əhlüsünnə və cəma alimləri ən azından belə məşhur götürək, dörd məsələ götürək. Abu Hanifə, Şafi, Malik, Əhməd. Etiqadda hamısı bir olur. Bu ki, mən hənəfiyyəm deyəndən danışılmır, ha söhbət. Məsələn, misal deyim. Bugün mən də hənəfilərlə söhbətəm, mən hənəfiyəm deyənlə. Gəlir, oturur, məsələn, etiqadi bir mövzuna söhbət edirik. Deyir, yox, bu belədir. Mən bilirəm, o əhl-sünətin etiqadını danışmır mənə. O öz havasından danışır, sufilikdən dəm vurur. Deyirəm, sən nəsən? Deyir, hənəfi. Gətirirəm Abu Hanifənin Fikul Əkbər kitabını fikul əqdar olsa etiqad kitabı. Çünki o vaxt bilirsən ki, etiqada fikul əqdar deyirdilər. İndiki fikə fikul əsxar deyirdilər. Etiqad kitabıdır. Qoyuram etiqad kitabını Nə deyirəm hamısı Abu Hanifə kitabında. Onun dediyinə çid. Hətta Abu Hanifə deyir ki, kim belə belədirsə bidətçidir. O Abu Hanifə dilinə bidətçi çıxır. Yəni bu dörd məzhəb arasında etiqadda heç bir problem yoxdur əhlüsünnə alimlərində. Amma mən Hənəfiyyəm deyəndə o nəsə sufiliyindən nəsə gətirə bilər, fəlsəfəçiliyindən nəsə gətirə bilər, öz özünə Maturiyəm, Naxşıbəndiyəm deyir. O əhlüsünnə adiyyəti yoxdur. Aydındır? Etiqadda əhlüsünnə alimlərində heç bir ixtilaf yoxdur. Bu rahatdır. Rahat, rahat, tam, tam rahat. Yox, bir dənə var məsələ. Məsələn, bir dənə var misal gətir. Evet. Allahın zatı barəsində. İxlas nə mənadadır? Əslində yoxdur. Yoxdur, yəni bir etiqaddadırlar ki, Allah... Adi bir əmsal deyim, Şafi məsələdindən İmam Zəhəbi, tarixçi, Şafi məsələdə olub, kitabı var. Kitab-ül Uluf, qanunlu kitab. Həmin kitabda əhl-sünnətin bütün alimlərini gətirib. Yəni, sahabə tabinlərdən başlayıb, öz zamanına, hicrətin 7-ci əsrinəcə olan bütün əhl-sünnətin etiqadını gətirib. İttifaqdır. Inşaatına səbəb nə olur? Zəhəbi. Burada heç bir problem yoxdur. Heç bir. Heç bir tələbəsi var Şafi. Şafi. Şafi hədis elmində İmam Malikin, fiqhdə isə Abu Hanifənin tələbəsi e, Muhammed Şeybani. Hənəfi kimin tələbəsi? Abu Hanifə. Abu Hanifə deməli e, İbrahim yox, İbrahim Nəxayda yox. Belə əsas bir imkan Hamad ibn Süleymandan, Küfəli Hamad ibn Süleymandan ərsal. əsas müəllimi olursan? Yəni Əbu Hanifənin əsas müəllimi olub. Yəni bəzi Əbu Hanifə kitablarda var İmam Cəfər Sadıq İslamın dərsi. Bu məsələ o kitablarda yazılır. Amma məsələn mən Əbu Hanifənin həyatına əlaqəli kitablarda, sırf onun həyatına əlaqəli kitablarda yoxdur. Çünki ondan əlavə rical kitablarına baxanda yoxdur. O belə deyirlər. Məsələn Əbu Hanifənin Hənəfi fikirlərində bəzən yazırlar ki, Əbu Hanifənin dinindən ki, e, yəni o Cafər Sadiqdən aldığım o 2 il olmasaydı mən yoxsa bunun tələbəsi olsun fəxrdir. Yəni burada nə problem var? Məsələn, adi bir misal deyim, mən Cafər Sadiqi, Cafər Əhlüsünnə qrupu Əhlüsünnə olur. Yox, bilsən necə deyir? Məsələn, mən Cafər Sadiqin e, e, həyatına baxdım rical kitablarında. O kimlərdən elm alır? Kimlər ondan? Məsələn, kimlər ondan elm alır? Abu Hanifə heç bir ricalda rast gəlmir. Heç bir ricalda. Bizə rical olur. Məsələn, o kimsə nəsə yaza bilər bu gün. Belə. Və məsələn, Cafar Sadiqin özü kimlərdən elm alır? Hansı əhlüsünün alimlərdir? Başda Muhammed Baqir atası, Şeyh e, yanında Munkadir, Süleyman İbni Munkadir olmalıdır. Əhlüsünətin böyük alimi olub Mədinədə. Cafar Sadiq ondan elm alır və nə qədər alim. Mən bir sənə verir bu sualı. Biz boşa bilmədim. Bir dəfə biz universitetdə dərs oxuyanda Allah sallallahu aleyhi barəsində bizdə bir əhlüsünnə müəllim var. Mübarək müəllimində dərs deyil, mübarək var deyil, Türkiyədə oxumuşdu, bilmirəm, Radiyada oxumuşdu. Başı kiçal. Yox, kiçal deyil. Belə balacılar oğlan idi. Onunla əlbəli söhbətimiz düşdü ya. Məsələn, Ceyhunu mən qırmışam. Yox, Ceyhun deyil sizə. Ceyhun deyil. Amma onunla belə bir söhbətimiz düşdü. O, mən orada dedim ki, mən oxuduqlarımın Dedim ki, pes, burada var ki, hədislərdə və yaxud səhih müslimin özündə səhvləmiş olunmalı ki, Allah Taala'nın zatı barəsində, gözə görünməsi barəsində, axirət aləmində. Bu ittifaq deyil üstündə. Burada ixtilaf yoxdur ki, bu hədis qoy qırağa, əlçə etiqadıdır. İttifaq nə edirsən, qardaş? Hə, bütün alimlər yəni, yəni, yəni, Deməli, bütün əhlşə etiqadında, yəni alimlər eyni şeydir. Yəni, onda narahat olma, yəni. Bəli, yəni, sual söhbəti nəinki bunda usul idi. Yəni Allahın zatının görünməsi var. Bəli, bəli. Görünəcə qiyamət. Bəli, görürsüz. Görürsüz. Əl sonuç belə əlbəttə. Əsas surətinə imkan verir axı. Necə? Yox qardaş, bax. Etiqadı mövzusunda bu mövzunu yəni söhbət eləməyə ehtiyac olsa, yəni söhbət eləmək olar. Düzdür. Bir də Allahın zatını onu girmək istəmirəm. Yox, mən deyim. Bir də əl-sünnə dəlillərini deyim. Elə Qurandan deyim. Quran peyğəmbərdən hazır. Vəssalam. Vücuh yevməizin nazirə ilə rabbihə. Lən tərani. O nəzirə? Yox. Bu ayə birincisi. Lən tərani deyib. Biz ya təhlil bizə o qədər şey lazım deyil. Saz elə yox, bu mənim kurs işim oldu. Məsələn, bu mənim kurs işim oldu. Ha, qısa. Qısa. Əhlüsünnətin, əhlüsünnətin. Allah Subhanahu qiyamət günü görülməsinə dair ən birinci dəlil ləntaranidir. Görülməyinə dəlildir o. Əhl-sünnətin dəlili ki, bu ayə görülür dünyaya aiddir, yəni axir yox, ayə. Yox, ondan əlavə. Hər şey qoyun, bax. Musa əleyhissalam Şiə məzhəbi, Şiə məzhəbində indi belə götürülür. İndi də məsələn Cəhmiyyə, Mu'təzilə, yəni hansı ki Allah Subhanahu taala rububiyyətini qəbul eləmirlər görünməyi. Və məsələn, sual verirəm qardaşım. Allah Subhanahu taala işi biçə bilər. Xeyr, bu Allah münəzzəhdir, münəzzəhdir. Parçalanmır. O yəni yatıdır, tamam yəni işib içməkdə münəssəhdir. Yəni işib içə bilməz. Yatmaq necə? Görülməsi necə? Yəni, yəni işə məsələdə bu eynidir. Yəni, hə. Allah görülə bilməz, yata bilməz, içə bilməz. Yəni, bu şeylərdə münəssəhdir. Musa əleyhissalam öz zamanında Allah, Allah subhanət halanı ondan yaxşı tanıyan yox idi, zatı ilə, sifətləri ilə, düzdürmü? Allahın Rəsulu idi. Musa əleyhissalam Rabbindən mümkün olmayan şeyi necə istədi? Dedi ki, ey Rabbim, özünü mənə e, göstər, səni görüm. Yəni, bu onda ona bənzəyir ki, bugün mən deyirəm ki, ya Rab, Allahdan istəyirəm ki, o yatsın, nəsə yiyib içsin. Yəni, qeyri-mümkün bir şey istəyə bilər, hə? Yox, e, yox, hələ o deyəcəm. Fəqət hələ Musa əleyhissalamın bu istəyi ki var, ha? Bu özü dəlildir ki, Allah subhanallah görülən varlıqdır, görünə bilər. Bax, Əgər bu belə mümkün olmasaydı, Musa Rəbbini hər bizdən də yaxşı tanıyan Musa Rəbbindən qeyri-mümkün bir şeyinizi istəyərdi. Təsəvvür elə bu gün mən Rəbbimdən istəyə bilərəm onun yatmağını. Auzubillah. Bu gün Allahın görülməsi deyəndə şeyə auzubillah deyir. Amma Musa onu Rəbbindən istədi. Fəqət fəqət Allah Subhanahu nə deyir? Bir Allah daha göründür. Təcəlli, təcəlli nədir? Yəni görəndə daha görəndə İslam'a buyururlar ki, deyirlər ki, yox, yəni burada aydın məsələdir ki, görmədiyimə ibadət eləmərəm. Belə müsəffətə o demirəm. Yox, o mənəvi qəlbən demirəm. Yəni bir dəfə buyurun. Maraqlı. Bu bir sənət nə mənada mənə. Deməli mən yəni səmimi bir söhbət. Burada məsələn Quranda başqa bir ayə də var. Onu da yəqin ki, orada götürmüsən. La tudrikul əbsar və la yudrikul əbsar. O, o özü də o, o özü də o özü də Allahın görülməsinin dəlilidir. Ha, buyur. Bax. Görülmə ilə idrak arasında mənim fərqim nədir? Görülmək zahirə aid olan bir şeydir. İdrak vasitəsində də mən belə bu bir. Bu bir. Hə, bu özü cavabdır. Ha, bu üzrə bunu danış. Bu özü cavabdır. Yəni məsələn bunu artıq, bunu artıq heç kəs gətirə bilməz ki, bu Allahın ruhiyyətini inkar edən dəlildir. Yəni, mənə belə gəlir ki, əhl-i yəni sünnədə. O yüzden də mən hansını başa düşəm deyərdim. Burada Allah Taala'nın zatının görünməsi, yəni ümumiyyətlə onun cisim şəklində görünməsi. Bax, yox, yox. E, əhl-i sünnəyə görə mücəssimələr kafir. Var mücəssimə əhl-i sünnədə mücəssimə kimi qəbul olma. Çəkbiri deyil mücəssimədir. İlk dəfə mücəssimə, yəni Allahı cisim verəndə kim olur? Şam ibn Hakəm. Şam ibn Hakəm Kuleynin ravilərindəndir. Məsələn, get Hişam ibn Həkəmi, Rical Kəşidə, Rical Hillidə şeir çallandı, bax, deyilcə ki, bu, bilmirəm, İmam Caferin əsabından olub çəkilmirəmsə və İmam Cafer özü onu lənətləyir. Hə, özü onu lənətləyir ilk dəfə mücəssimə fikirlərini çıxartdığına görə. Və əhlüsünə görə fikirdə olan kafirdir. Mücəssimə ilə oğlusunun yəni bilir. Və əhlüsünə görə Allahı cisir. Yəni əhlüsünə də ümumiyyətlə mən bir dənə şey deyim, bu qaydanı deyim, daha aydın olsun. Çünki çox-çox danışanda qırğın orada olmayır. Həm sinir, həm də ki, bir balaca izahata ehtiyac var. Əhlüsünnə görə Allah Subhanahu bütün sifətləri. Məsələn, Allahın əli, Allahın üzü, Allahın zatı ilə ərşinin fövqündə olması və s. Qayda budur. Mə vəsəfəllahu bihi nəfsi, nəfsəhu fi kitabihi, əv vəsəfəhu rəsuluhu fi hadisi səhiyyə. Biz Allahı vəsf edirik. Biz Allahı tanıyırıq. Allah Quranda özünü necə vəsf edibsə. Və Peyğəmbər sünnətində Allah necə vəs edibsə. Bilə təsim. Yox, yox, bir də qayda, yox, mən qaydan deyirəm. Bilə, bilə təsim. Və la təklif, və la təşbih, və la təhdil, və la təbi. Daha da sən oturmursan yerində heç nə demirsən. Yox, baxın, bax. Yüzür istəyirəm, maşallah, çox üzür istəyirəm. Bu kimi misalları təşbihi, o bursu, bu burada. Oturmuşam, mən qədim olmuşam. Rəcmalı və salonda. Yəni elə, qardaş deyinən ki, Yəni ki, sizə aid olan bir məsələ deyil. Allah mələ. Yox. Bax. Və baxam, budur da. Bu söz. Yox, yox, yox, qardaş. Fərq nədir? Mücəssimə deyir ki, Allahın əli var. Mənim əlim kimi. Amma və ya şəkil qeyri-mücəssimə nə deyir? Əhlüsün əvvəl cəma deyir ki, Allah subhanət hala özünü Quranda necə vəsb edir? Allah subhanət hala deyir ki, Qalə ya iblis, mə mənəəkə ən təsfidə limə xələqt biyədəy. Ey iblis, iki əlimlə yaratdığıma nə mane oldu ki, səcdə etmədin? Əhlüsünə və cəma deyir ki, Allah subhanət salam öz zatına yaraşan şəkildə yəd sifəti var, əl sifəti var və bu onun zatı sifətidir. Fəqət necəliyi, məsələn, adi bir misal deyim, qardaş, buyur. Allah subhanət salam danışandır, eşitən və görəndir. Bəli, amma insanların danışdığı kimi yox. Görəndir, Əhl-i beyt bunu deyir. Bax, bax, bax. Kim deyir bunun əli var özünə məxsus sən dediyim kimi? İkinci, qeyri-müzəssimlədə. Əhl-i beyt bunu demir. Məsələn, şiələrdə əqidə budur ki, bəli, eşidəndir, görəndir, işləndir. Amma əhl-i sünnə də var cəmaədə deyil. İndi müzəssimə deyil, müzəssimə rafaq sən dedin ki, o... Əhl-i sünnə qorək qiblə əhlindən salim. 72 firqədən salim. Allah, salam. Sonra mən bunu dəlil bilmirdim də vaxt belə şey. Hə, məsələn də, məsələn, usul üzrində də İmam Əhməd deyir ki, mən hələ bilirdim İmam Əhməd deyir ki, qiblə əhlindən e, sair mücəssimələr. Qiblə əhlindən deyil. Yəni, onlar əhlüsünlə deyil. Yox, o nə danışırsınız? Əhlüsünlə nə? Yəni, fakt var həyatda olar, dünyada olar. Bu dəqiqə bilmirəm. Bu dəqiqə mən bilən bəlkə deyil. Araşdır bir dənə onunla. Gör həyatda mücəssimələr. Bu dəqiqə mücəssimələr inşallah ki, yoxdur. İnşallah ki, yox. Bir dənə. Yox, bir dənə. Bir dənə. Onu da araşdıraq. Mücəssimələr. Yəni Allahı düşünləşdirənlər həyatda var, yoxdur. Bu önəmli deyil. Yox, önəmli olan. Qarışmadan istəsən. Yəni əhl-i sünnənin fundamentində mücəssəməlik qətiyyən heç yaxından. Yəni onları da ilk mücəssəmət fikrini yaradan Hişam ibn Hakem oldu və onun məhzəbinə ilk dəfə Mücəd ibn Haşimiyyədir. Mən onları təkrara getmirəm. Bir az bundan qabaq dedim, təşbih filan filan saydı. Necə də saydı? Bir də onlar bir qısa. Təkyir, təşbih, təmsil, ta'til, təbid. Bu, bunlar ki, var Allah Allahın zatı barəsində. Bunlar qeyri-mücəssimələrin sözləridir. Əhlüsünnə sözdür. Əhlüsünnə və zamanın sözdür. Burada yəni nə qonumdur? Oxşatmaq olar əl onun üçün. Biz oxşatmırıq. Biz oxşatmırıq. Heç bir də olan bir dənə dənəciylə təşbih. Bakarız bir dənə söz deyib. Bax, məsələn, bax. Və qəlləm Allah Musa təqlimə. Bax, əhlüsünnə Allah sıfatını görən və işləndir. İnsan da görür. Biz deyirik ki, bu görür və işidir sözdə oxşaya bilər. Amma həqiqətdə Allah subhanət alan görməyi və işitməyi öz zatına məxsusdur. Onun şanına layiq, ona layiq bir sifətdir. Bizdə də bizə layiq. Bu ayrı məsələdir. Allah subhanət alan deyir ki, وَقَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَقْلِيمًا Allah Musa ilə danışdı. Bilirsən, görüb hələ o sözü sən təsbir edirsən, bu sözlərlə mən belə başa düşürəm. Yəni, sən sözü açıb aşkara. Və məsələn, və məsələn, və ilə Allah Musa ilə danışdı. Allah Musa ilə danışdı. Və kəlləm Allah Musa təqribə. Bu kəlamı necə götürürsünüz? Çox üzr istəyirəm. Bu kəlamı necə götürürsünüz siz? Məsələn, və kəlləm Allah Musa təqribə. Kəlləm Allah Musa təqribə. Məsələn, mən bunu, mən bunu, bunun tələbələrindən çoxuna sual vermişəm. Buyur, onlar yarın ki, məndən Məsələn ki, e, səxavətlə, məşədə ilxamla, onlara mən deyən, onlara mən belə deyəm, Muhibbin idi, Azər idi, onlara mən dedim ki, Allah görəndir, dedi hə, eşitəndir, dedi hə, danışan, dedi yox. Dedi, baxır necə. Şiir. Yəni, qəribədir. Məsələn, İbrahim surəsində var, Allah subhanət hala İbrahim əleyhissalamın dilindən deyir. İbrahim əleyhissalam o zaman ki, o bütün bütləri yıxır, axırı bir dənə böyük bütü saxlayır, baltanı qoyur. Hə, hə, hə. Deyir ki, əgər danışırsa onlar. Hə. Onlar deyir ki, yox, danışa bilmək. Deyir, danışa bilməyən necə ilah ola bilər? Allah üçün kalamsızlıq, qüsurdur. Və kəlləm Allah Musa təklimi. Allah Musa ilə sözlə Sən bu sözünlə bir tənə təsdiqləyirsən. Sən bu sözünlə onu təsdiqləyirsən ki, danışa bilməyən necə Allah ola bilər? Yəni Allahın ehtiyacı var danışmağa. Yox. Allah buna qadirdir. Qadirdir, amma ehtiyacı yoxdur ki, danışsın. Yəni ki, ehtiyacı deyil, Allah buna qadirdir. Allahın ehtiyacı var görməyə. Bu bir sual düz deyil axı. Allah'ın ihtiyacı var. Yok mesele mesele Yok sual düz değil hakka. Yok sual düz değil. sual var. Destek değil. Yok sual bir seneye düz. Ben mesela onda həmin sualı mən də sizə deyirəm. Allah'ın görməyə ehtiyacı var. Düz diye yoktur. Ama söhbət nədən? Bir şey yok. Fikir qadir. Yok bu düzgün değil. Fikir qadir. O sözün özü ne demek lazım? Yok yok. Niye? Elbette ki qadir. Allah Allah şərəfdir. Yəni Allah Subhanahu görəndir, eşidəndir. Allah hər şey qadirdir. Allah Subhanahu o görməkliyi nəzərə qəbul edirsən? Cismi görməkliyi kimi. Qardaş, mən Allahı cismi qəbul etmirəm ki, onun cismi görməkliyi. Mən bax, mən Allah Subhanahu görəndə necə görünəcək axirət aləmində? Bu biz bilmirik bunu. Biz biz bizə düşən bilsən nədir? Bizə düşən təsdiqdir. Biz təsdiq edirik. Quran və sünnə təsdiq elədiyinə görə. Fəqət keyfiyyətli araşdırmaq, Allah Subhanahu bizə özünə necə göstərəcək, isə yaxşı deyil. Çox üzr istəyirəm ilə Rabbihə nəzirat söhbətində sırf cəmatın içində Allahı görəcəyi məsələsi biz nə mənada, ya bəlkə də bunu səhv deyirəm, görünücü söhbəti cisimləşməyə alır. Yox, yox. Yəni deyəndə sən bu açıq sözlərlə nə deyirsən? Doğru? Qayda sözdə yarama ayaq söhbəti var. Bir də öz üstə. Açıq sözünlə bir də. Romantik sözü də özü. Bir də qardaş nə cür görünücü söhbəti olur? Belə fikirləşməyin görünücü. Fikirləşin ki, yəni o ki nə cür deyib görünücü intizar deyil, müntəzirlik söhbəti. Nədir tapırsan da olar. O da nədir əhlibeytdə müntəzirlik? Allah subhanahu taala, Allah subhanahu taala. Qiyamət günü biz Allahı görəcəyik. Bu əsən etiqadıdır. Ya bu gözlerle yok. Baş gözüyle. Vəssalam. Zahiri. Baş gözüyle biz Allah subhanət alanı görəcəyik. Zahiri də yani. Baş gözüyle biz Allah'ı görəcəyik. Kur'an ayetidir. Kur'an Kur'an ayetidir. Biraz daha şey. Biraz son verim ona. Necə? Deməli bu Quranda var bu cavab. Allah Taala gözləyir. Oldu sizə qəbul edir. Amma etmək çəpə deyil. Quranda var ki Allah Taala görünəcək güzel. Var. Var. Yəni Qiyamət surəsi 22-23-cü ayədə vücuh yevmə iznin nazara möminlərin üzləri görəcək və ilə Rabbihə nazara və öz Rəblərini görəcəklər. Yəni tutaq möminlər, insanlar hamısı möminlər öz Rəblərini görəcəklər. Bu ayədə dəlil nədir? Qardaş, bir də var. Subhanallah. Quran-ı Kərimin ayəsidir. Və ilə Rabbihə nazara. Yaxşı, qrammatik cəhətdən götürsək, Qardaş sual verir ki, bu baş gözü ilə görməyə aiddir. Bəli, qəlb gözü ilə görməyə söhbəti deyil. Ona görə ki, qəlb gözü ilə görməyə istiqamətə ehtiyac yoxdur. İlə, Rabbihə. İlə, ehtiyac yoxdur. Bu bir. İkinci, gözün məhəlli nədir? Üz. Atfarı oldu. Vücuhun. Yevmə izin nabıra ilə Rabbihə. Birdə, birdə qardaş, bax. Gözləməkdir, gözləməkdir. Dilə nəzara sözü. Nəzara, nəzara feili var. Nəzara feilinin çox mənaları var. Nəzara feili. Yox. Nəzara ondan deyirəm. Nəzara feili ilə hərfi cəri ilə gələndə gözlə görməyə deyilir. Vəssalam. Sən deyir var məsələn. Unzuruna Hadis surəsində. Unzuruna naqtab ismin nurikum. Gözlüyün sizin nurunuzdan götürək. Unzuruna. Təkvidə gələndə budur. İlə hərfi cəri ilə. Unzur ilə cəbəl. Dağa bax. Nazar feili ilə gələndə o intisab getmir. Burada da ilə Rabbihə ilə ələkə. Yox, qardaş, bax, indi bir dənə belə bilmir. İbrahimə zəlli, hə? Necə? Zəlli, İbrahimin əli var. Şimdi, Quranda ayətdə İbrahimin əli var idi. Zəlli, əl sahibi idi. Hə? Bu nə mənə? Əli zamanı əli yox idi, İbrahim əleyhissalam əli var idi. Bu bir dənə bağlıca icra Ərəb dilində Və ora gəlirəm, müntəzirə gəlirəm. Nəzər baxmaq. Aydın amma. Sən bilirsən məndə bunu söyləyirəm. Ərəb dilində sən məcaz demək istəyirsən. Ərəb Quran kəndə məcaz yoxdur. Quran, Quran açıq-aşkardır. Quranda heç bir məsələ. Batin də yoxdur onda. Batin, baxırsan, nə mənada deyirsən? Sən deyən mənada yoxdur, bax, bildim. Sən deyən mənada yoxdur. Başqa mənada. Nə mənada? Yəni, o, məndəsə ayənin təfsiri ola bilər. Yəni, hər bir halda Quranda məcaz yoxdur. Mən bu sən deyirəm. Amma sən dediyin o kəlmə, ki, əl sahibi idi. Bu, ərəb dilində adi bir qaydadır. Bu, məcaz zat deyil. Bu, ərəb dilinin danışıq üslubudur. Buna laf məcaz dedirsən, ləfsi məcazdan başqa heç nə deyə bilmərsən. Yəni, məsələn, Yasu surasında var ki, da, ə, e, kənddən soruşdu, kənddən kənddən yox, yəni kənd əhlindən. O, bu məcazdır və məsələ vardı deməli. Hə? Məcaz deyil bu əslində. Bu məcaz deyil. Şəri cəhətdə məcaz deyil. Bu ərəb dilinin danışıq üslubudur. Məsələn, bunu nə adı qoydun? Bax, danışıq bu ərəb dilinin danışıq üslubu adı qoydun da sən buna. Qardaş, ərəblə, ərəblə belə şeylər var ki, aha, bir şey bilinirsə, bir dənə məcaz sözünü mənfi izah edir. Məcaz odur ki, qeyri-həqiqi. Və biz də deyirik, Quranda həqiqətdən uzaq heç bir ayə yoxdur. Məcaz yoxdur. Və məsələn, fəq Quraqada boyun azad et. Şaqqura qədər. Boyun asadır. Tərcümədə harda gəlir ki, boyun asır? Tərcümədə gəlir ki, qul asıdır. Amma Allah Subhanahu taala demir qul. Şaqqura qədər boyundur. Bu məcazdır, bu məcaz deyil. Bu ərəb dilinin danışığı belədir. Çünki qul boyunduruq altında olduğuna görə ərəb dilində deyilib ki, qula da raqada. Həmçinin ərəb dilində bu mənada o sən dedin odur. Yəni əl sahibi deyil, qüdrət, güc, qüvvə. Bu ərəbin adi danışıq üslubudur. Amma amma qulaq, amma Demək ki, qalə ya iblis məmən aqan təşkil alimə xaləqtu biyədək. Əgər orada biz məna versək ki, Aha. ey iblis, qüdrətimlə yaratdığımdan mane oldu səcdə etmədiyin, çox müşkülatlar çıxır. Birincisi, biyədək, iki əlimlə. Bir əl bir əli olmayan adama qulaq as. Bu da var. Bu da var. İki əli. Sən bunu demirəm nə qasına qazı qoyduq bura. İki qüdrət. İki qüdrət cəhətdə tam qüdrət. Tam qüdrət. Yaxşı, onda bir dənə, onda bir dənə söz. Buyur. İblis, e, Allah subhanətə, onda iblis deyərdi ki, ya Rabbi, mədə qüdrətində yaratmışsan da. Yəni, yəni, iki əlimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədin, əgər qüdrətimlə yaratdığım mənasını götürsək, onda Adəm üçün bu niyə xüsuslaşdırılıb, xəslaşdırılıb? Bütün hər şey Allahın qüdrəti ilə xəlq olub da. Hər şey səcdə olunmadı. Oyuncu. Maşallah Allah böbrəsi ilə xəlvə olur. Hər şeyi də səzdə olunmur. Mən də deyirəm, nə olsun? Bu ayədə gəlir ki, iki əl ayədə Adəm əleyhissalam səzdə olundu. Adəmə səzdə olundu, qardaş. Ayədə Adəm əleyhissalam xaslaşdırılıb. Əgər burada da xaslaşdırıldı səzdə mövzusunda. Bunun bu söhbətə adiyyəti yoxdur. Bu nədən? Yox, adiyyəti var. Bax, hə, sən deyirsən ki, çoxdur o Quran sözünə qəbul edirsən. Sən deyirsən ki, dənə söz deyirəm. Bax, sən deyirsən ki, dənə buna cavab. Qayda aydındır, o burada problem yoxdur. Qəbul edirsən bunu, əy Quran yufassirul Quran. Sünnədə Qurandır, Quran təfsirləyir. Bəs, bax, həmin sözə gəlir. Yox, bunun bu məsələ adiyyəti yoxdur axı. Niyə? Bax, mən sənə görə nə deyirəm? Sən əgər məna versək ki, sən deyən kimi, ey iblis, qüdrətimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədin? İblis deyər ki, ya Rab, məni qüdrətini yaratmışsan da. İblisi qüdrətini yaratmıyıb. Sən orada, sən o peynirin... İblis, yox, o peynirin məhsulu sən. Yox, bu nəticə budur. Bəlkə Allahın iradı orada başqa. Nəticə budur. Ona görə İbn-i Teym Rahmanullah deyir ki, cəhmiyə rədd eləyəndə deyir, deyir ki, İblis bu, bu sözü demədi. Niyə? Çünki Rabbini cəhmiyədən yaxşı tanıyırdı. Və sən, məsələ sən yaxşı qardaş, istava, Ar-Rahmanu aləl arş istava. Aha. Necə də? Yəni, hökmə altına aldı. Qardaş, hər şey deyirlər ərəblər. Taxt. Lüğətin anı taxt. Taxt. Yəni, hökmüranlıq. Yaxşı. Bəlkə səhvdir. Səhvdir. Bana görə ki, səhvdir. Bax. Hökmüranlıq götürsək, onda Quranda ayə var ki, ə, e, qiyamət günü Rəbbinin ərşini 8 mələyi daşıyacaq. Allahın hökmüranlığını 8 mələyi daşıyacaq o sinində. Bu müadiyyətləri ola bilər, o ərşə. Siz dediniz ki, hökmranlıq da həmin deyir ki, vahab şuhu, onun ərşini 8 hə. mələk daşıyacaq. Yəni hökmranlığını. Və belə deyim, huvəlləzi xaləqəs səmavati vəl arda fi sittətə əyyəmin summa stəvə aləl arş. Göyləri yeri 6 gündə yaradandan sonra Ayədə gör nə deyir? Göyləri yeri 6 gündə yaradandan sonra ərşinə istiva etdi. Əgər burada istiva nə mənadır? Hökmə altına aldı. Bu deməli ərş söhbətində mələklər ki, bu hansı ayədir o Quranda? E, Maaric. Maaric surəsi. Hə, iki səhəli surədir. Hə, ortada. Hə, Maaric. Və yəhmilu arşu rabbikə yevmə izin səmaniyə. Ay, sağ ol. 7-8 mələk. Hə? Səmaniyə. 8. Hə, 8. Burada ərş, yəni Allah Taala'nın zatı bu ərşin üzərində qərar olacaq da. Necə? Bu ərşin üzərində qərar olacaq Allahın zatı. Necə bəli? Qiyamət günündə. Yəni Allahın ərşin üzərində. Biz, o, o şey, biz bax, Quran və sünnədə bizə nə gəlib çatıbsa, biz onu deyirik. Biz bilirik ki, Allah subhanətlə zatlı ərşinin fövqündədir. Və bunu Quran ispat edir. Allahın elmi zatından ayrı deyir ki, necə? Allahın elmi zatı ilə eynidir. Allahın elmi zatı ilə eynidir deyəndə nəyi nəzərdə sən o fikri mənə dinə, mən sənə cavab verim. Yəni, Allah Allahın zatı. Bax, mən sənə yaxşı, belə bir dənə sual verim qısa. Allah subhanət hala kainatın içindədir. Allah hər yerdə. Və bəlkə aynı zamanda heç bir yəni şeyə təməssül, e, necə deyim, o hər bir yerdə deyil ki, əhl-i beytin nəzərinə görə zamanən heç bir şeylə təması yoxdur. Yəni, nə bir şey maniyəsi var, nə bir şeydən xəbərsiz Hı -hı. deyil. Allahın zatı əhl-i beyti görə onun sifətlərindən ayrıdır. Yəni, elm baxımızda. Gör, mən nə deyirəm. Deyil. Allah subhanət hala verdin, bu məsələ. Allah həmin sualın cavabı deyib, buyur. Yəni Allah subhanət kainatın içində, sölündə yaratdığı məxluqatın. Ehtiva eləyirsin hər bir şey. Onda elə çıxır ki, Allah, Allah subhanət hala bu, bu kainat bu kainatı öz zatının daxilində yaradıb. Xeyr, Allah da hər bir şeydədir, hər bir yerdədir. Qardaş, problem istədir. Siz Allahı zatı varlıq kimi qəbul etmirsiniz siz Allahı xəyallı varlıq kimi qəbul edirsiniz. Bax, mən, mən, deyir, mən, mən neçəsinə sual vermişəm. Mənə cavab, deyirəm ki, deyir ki, səbəb bəxtiyar elə demişdi. Mənə deyir ki, Allah nəkayətin içində nədir sölündə? Yox, nə itilmət sözündə indi sözdür. Yəni ki, bilirsən nə sözdür? Problemli sözdür. Problemli söz odur ki, bunu yəni, sözün bunu söz deyil. Eh? Lazımdır. Bunu mənim məfhumunu, mən məfhumu məfhumdur. Ha, bax, bax, bunu məsələn Allah şahlıdır. Mənim bu, yox, bilirsən necədir qardaş, bax. Əgər mən bunu götürsəm ki, Allah nəkarətin daxilində, nədir xaricində deyil, birbaşa bu Allahın yoxluğunu isbat etməyir. Əlbəttə bu sözün özü, yoxsa sözün özüdür. Bəs bunu niyə yazırlar? o söz, sözün özü yazılışsa, yəni burada deyil, yoxdur Allah burada çıxıyor. Yox, e, deyir ki, Allah nəkanətin daxilində nədir sözündədir? Qarşı, qarşı o ərşimdən bizi görə bilər. Bu söz deyil, məsələn, əhləkdə hər şey görəndir. Vallahu aleyhi sən dosudur. Sən, sən öz bax, çünki Allah subhanət halanın bu sifətlərini inkarlayır. O özü əslində müşəbbihədir. Allahı məxluqa bənzədənlər. Niyə? Birinci oxuyur ki, Allahın ucadı olması, Allahın əl sifəti və s. Öz ağlında birinci bənzədir, birinci özü bənzədir. Deyir ki, qabilləsən bənzədir. Sonra başlayır inkar eləməyə. İnkar edən özü birinci bənzədir. Sən deyirsən ki, Allah ərşindən bizi görür, qardaş. Sən Allah s.ə.v-nin ərşinin fövqündə olduq, olmasını Bugün mən burada oturmuşam. Bu cür mü qəbul edirsən? Ərzini bu cür qəbul etmir Allah. Xeyr, xeyr, xeyr, o cür qabul eləmək ki, çıxıb oradan. Bəs mən sənə deyirəm, bəzi əhlüsünnə deyir ki, Allah Subhanahu zətül ərşin fövqündədir. Sən mənə danışırsan keyfiyyətindən. Mən sənə sual verirəm, içindəki ruhunun keyfiyyətindən mənə danış. Hardadır? Sən içindəki ruhun keyfiyyətini bilmirsən. Mən necə Allah Subhanahu zətinin və ya sifətlərinin keyfiyyətindən sənə danışım? Və ya qeybi məsələlər. Söz belə qalmır. Qardaş, söz belə qalmır. Əhlüsünnə Quranda Allah var özünə məxsus. Bəli. Ayağı var. Özünə. Allah eşidir. Ayağı da var. Necə? Ayağı da var özünə məxsus. Allah qulaq. Quranda və sünnədə. Quranda və sünnədə Allah Subhanahu taala özü özünü necə vəsf edirsə, biz də elə vəsf edirik. Özü barəsində nəyi inkar edirsə, biz onu inkar edirik. Əl-Sünnətin qaydası budur. Deyirlər ki, Allah cisimdir. Əl-Sünnətin birinci cavabı odur ki, bu sual deyil. Bu ümumiyyətlə sual deyil. Çünki cisim deyil, ispat da gəlməyib. Cisim deyil, nəfi də gəlməyib. Baxın, sual verən qəsd nə? Cisim, deməli, burada əhlüsün nə bir, yəni nə atır, nə tutur. Nə atır, nə tutur deyil. E. Bu, o deyil. Qeybi məsələlərdə, qardaş, qeybi məsələlər, dəqiq qaydada əhlüsünlədə. Əhlüsünlədən nə lan vurur, nə də muxa. Dəqiq qayda budur. Nəinki Allahın zatı barəsində. Bir söz. Yəni deyirəm orada. Nəinki Allahın zatı barəsində. Bütün qeybi məsələlərdə, məsələn, ruh barəsində olsun. İspat olaraq nə gəlibsə ispat edirik, təsdiqləyirik. Nəfi inkar olaraq nə gəlibsə inkar edirik. Nə barədə ki, nəfi və isbat gəlmir, suru. Qeybdir, bilmirik axı. Qeybi məsələlərdə ağılla mən necə mühakimə yürüdə bilərəm? Bizə düşən bilsən nədir? İsbat. Təvil yox. Mühakimə, ərzü mühakimə, mücəssimədən bizim fərqimiz, mücəssimə isbat edir. Sonra gedir onun şeyinə, ağıl ilə necəligi, keyfiyyət və də o məsələ. Əhlüsünnə isbat edir. Və o isbatdan o yana keçmir. Əhlüsünnədə mücəssiməlik ümumiyyətlə var bu. Valla mücəssimə əhlüsünnə və cəma 72 firqədən deyil. Əhlüsünnə görə mücəssimə var ha. Bir də əhl var 72 firqə o hədis. O ondan sayılmır. Qiblə əhli sayılmır. Yox, o pis bu kitablarda əhl-i sünnənin hədisləri ilə götürülən məsələlərdə o mücəssiməli məsələləri. Əhl-i mücəssimə, əhl-i sünnə görə kafirdir. Vəssalam. Qutarlar. Quranda qədər heç burada var. Demək istəyirəm, hə? bir dənə qədər qardaşımsan. Allah Taalanı kimsə görüb bu vaxta qədər, kainat yaranandan bu vaxta qədər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim bu dünyada Allahın görəcəyini iddia etsə o kafirdir. Əlisində bu dünyada Allahın görəndə qəfillə əli var, qəfillə ayağı var. Bunu qoyub qırağa axirətdən axirətdə inşallah görəcək, ya görməyəcək. Bir bir dənə sən bilmirsən qardaş. Ayrı gör nə deyir? Ayrı deyir ki, ayir ki, ayir ki qardaş. Ayrı deyir ki, vucuhu yevmə izin nadir al. Bax, vucuhu yevmə izin. Qardaş bir də bax. Vucuhu yevmə izin. Ayağı var üzünə. Allah Subhanahu dedi ki, məs o آية bakın. Diyanı surasında 22. 23. ayədə deyir ki, yevmə izi məhz o Ya ama gündəz o aydan dünyadan danışır. Biz qeybdən danışırıq. Biz qeybdən danışırıq. Bilirəm, mən başa düşürəm. Bilirəm, bilirəm, daxil edəməyin də. Bir proqram sonrasında müraciət nə qədər bir şey varsa, mən bilmirəm də, hər halda bilirəm ki, son qədər yəni O elə bir sura var ki, deyir e, Allah Subhanahu taala deyir Adəm Adəmi deyir, Adəm peyğəmbərdə Adəmi deyir surətində yaratdı. Belə bir sura var, ayə var. Yox. Yox be, yox. O nəfəqə min ruh məsələdir söhbət. Bəli. Ayrı. O, biri ayrı. Bu ayədir ki, bu öz ruhundan ona üfürdür. Var və ya belə bir şey? öz ruhundan ona üfürdü söhbəti də, yəni ki, bu elə o dövrünə var. Onu da şimdi mən belə işləmişəm ki, yəni zatına aid olmayan da, yəni ki, aydın. Sən dedin, nə var? Dedim ki... Amma mən sevinən söz deyir, vallaha qiyamət üçün görülməsi var, ha. Məsələn, bilməm, orada yazmışım, yazmamışam. Bu şiə kitablarında, 8 kitab hamısında gəlir. Məsələn, İmam Rısanın cümə günü duası var. Orada əgər yazmamışamsa, e, orada yazarsan, gəlsən, girəsən, mən sənə deyərəm sənədləri. Kitab usul kafda belə var. Hamısında var. İmam Rıza'nın cümə günü etdiyi dualar var, xüsusi, bütün kitablarda nə qədər olur. Orada gəlir ki, ya Rab, qəlblərimizə yox. Qiyamət günü bizim gözlərimizə güc və qüvvət ver səni görək. Və qiyamət günü səni görən qullarından et möminlərdənsin. Dedi, bu sözü havada saxlamaq olmaz. Bu söz Əlsünə deyir ki, siz ki, bir əvvəldə deyirsən. Əlsünə görə Allah xəyalı varlıqdır. Yox, bilirəm. Yox, bizim də belə deyəcək inşallah. Söhbət nədir? Söhbət bundadır ki, deyirsiniz ki, yəni əhl-i sünnənin nəzərində Nə var odur, nə yoxdur, yəni biyaqlarda, yəni ki, o yoxdur. Amma bu söz havada Yəni nə mənada ya? Bəlkə də səhv deyirəm. Bilmək lazım. Yəni Allah sağ olsun. Mən bir şey deyim, bax, mən asıl bir şey söyləyim. Bu mövzu çox uzun mövzudur. Yəni bir sənəcədir. Bu mövzu, bu mövzu. Adib də mən sizə misal deyim. Mən bir əzərdə qardaşlara dərs keçəndə sırf əsma və söhbətdə. Dərsimiz təsəvvür elə ki, 30 dərsdən çox getdi. 30 dərsdən, hər dərsdəki 2 saata yaxın. Bu geniş mövzudur. Yəni biz bu məsəl mən indi bu dəqiqə mən danışıram 9-cu 16 mərtəbənin krişasından. Düzdür, düzdür. Mən də bilirəm. Bu təməldən başlanmalıdır. Düz. Yəni məsələn bunu qəbul etməyən və bu anlayışı olmayan adama birbaşa bunu deyəndə çox qəribə gəlir. Məsələn, e, adi bir də indi biz hələm danışırıq Allahın ərşinin fövqündə olması və s. biz belə şeylər. Hələ adi Allahın məsələn kəlam sifətindən danışsaq, və görməsi bir yenə də geniş mövzudur. Məsələn, kəlam sifəti şiə, məsələn, şiə məsəbinə görə yəni, bu universitetdən də keçildiyimiz budur. Əqaiddə də. Əqaiddə keçildiyimiz budur. Biz orada əqaid keçilə bilməliyik orada. Şiə kitablarında oxuduğum da budur. Şiə məsəbinə görə Allah subhanətəlanın öz zatına layiq, yəni kəlam sifəti yoxdur. Yəni necə? Allah mütəkəllim, yəni danışan deyil. Fəqət yaxşı bizə sual Allah Rəsul Seylə necə danışdı? Hə, cavab olur ki, Allah kəlamı yaratdı və yəni kəlam məxluqdur. Şiə məsəbinə görə Quran məxluqdur. Yəni Allahın kəlamı məxluqdur. Bu məxluq söhbəti bir dərin bir söhbət. Hə, ona, ona, sözlər var. Ona görə bu mövzuların Yəni, burada durun, mən açıqlayayım, məsələn, o məxluq məsələləri. Məsələn, mən bu mövzunu kurs içində işləmişəm konkret. Və sonra Bəxtiyar özü mənə dedi ki, E, onda mən sırf əsma və sifət istəyirdim. Axırda o özü məndir ki, axırda bu mövzuları əlavə elə. Ruhiyyətullah, bir də kəlam. O əlavə elə. Sonra dedi ki, biz buna şey, yəni oturub müzakirə edin, sonra nəsə qaldı. Yəni, e, geniş mövzudur bunlar. Geniş mövzudur. Onu, onu sözlə, ona yəni ki, Quranda. tamlıqla, tamlıqla. Ya gerək, bir sən sözü yox, söz havada qalmır. Bunu başa düşmək lazımdır. Yəni, o, o sözlə odur. Konkretləşdirib bir söz demək lazımdır. Başa düşmək üçün oturub o yerə yaxşı, yaxşı, bax, mən başa düşdüm, Allah sıfatı, yox, yox, belə deyil, qardaş. Hı. Sən ruhun keyfiyyətini haracan bax. Bax, ruhun varlığını qəbul edirsən, o, yuqarı, mənum məsələ. Varlığını qəbul edirsən, hə. amma keyfiyyətindən mən nə danışa bilərsən? Keyfiyyəti o Qurandan qırağa çıxar bilmərəm. Afərin. Əlüsün atını deyirsə, onda mən deyim ki, havada qaldı. Havada qalmadı, qardaş. Havada niyə qalmadı? Sən lənterani ilə izah edirsən. Qardaş, lə tudrikul əbsar ilə demişsən. Havada qalmadı, havada qalmadı. Görünməsini bir var deyəsən ki, qardaş, o belə deyəsən, mən qəbul edirəm. Deyəsən ki, lənterani Ləntaran özünə məxsusdur. Bilmək olmaz bu dünya axirət. Məsələn deyirəm. Yox, əslində sən deyirsən. Lə tudrikuhul əbsar və hul əbsar. Burada deyirsən ki, qardaş, burada bu gözdən getmir. İzahında problem var. Onun əbinə İdraqla görmək nədir? Sən sən bunları olduğu kimi demiş, sən bunları bağlayırsan, aparıb o bağlamıram ey qardaş. Ki görünür qardaş, bağlamıram. E, sən mənə dəlil gətirirsən. Öyrətini öz yolunda izah et. Sən məni ləntarani dəlil gətirirsən. Mən sən, yəni sən ləntarani mənə dəlil gətirirsən ki, bu ayə dəlil ki, Allah görünməyəcək. Belə oldu da. Mən demədim dəlil götürürəm. Məndə Sad Quranda belə bir ayə var. Yəni bu nöqtə ilə səbəbləri. Bu hələ dünkü Qarqan Musa əleyhissalam. Yəni onu niyə burada dəlil gətirdi? Görülməməyə dəlil gətirdi. Hə, mən də sənə deyirəm ki, bu ayə özü dəlildir ki, görüləcək. Niyə? Mən deyirəm ki, bu bir şiə məsəbi olsun və bunu qəbul etməyən digərlər, Muqtəzilə, Cəhmiyyə və qeyriləri. Allah Subhanahu taalanın görülməməyini Yəni Allah görülə bilər, bunu müqayisə edirlər nə ilə? Yəni Allah yəni yeyə bilər, içə bilər, yata bilər, görülə bilər. Bu sırada. Yəni münəzzəhlik qeyri mümkün. Əgər bu bu mənadadırsa, Musa Rəbbindən qeyri mümkün bir şey necə istədi? Rəbbim özünü mənə göstər görüm. Musa Allahdan görməyi istəyir. Yəni onda elə çıxır ki, qardaş, Musa Rəbbindən küfr istədi. Yox, yox, deməli sizdə əqaiddə belə bir məqam. Yəni Allah bax, Musa mən bir də maraqlıdır ki, peyğəmbər Rəbbindən bunu necə istədi? Allah gövdəsi varlıq zatı olar. Başı mənim elmim çatmır oraya qədər mən deyim ki, yəni sənə. Ona görə mən, mən ona görə deyirəm ki, qardaş, bax, məsələn ona görə dəlil götürəndə deyir, deyir, bu mövzunu qardaş, bu mövzunu bu bugün məsələn söhbət olaraq açılmağın yeri yoxdur nə mənada? Yeri yoxdur ona görə ki, düz sən dedin ki, islahatlar zaten. Mən dedim ki, islahat çox söhbəti əl-üstünə etiqadına birdir. Amma xırda-xırda mövzular olsun işləsək, bizə qədər mövzusu zaten o bir temalıq deyil. Məsələn, mən deyirəm sənə, sən desən ki, bu geniş mövzudur. Məsələn, deyirəm, lə tələb desən ki, onun cavabı yəni var. Yəni, ümumilikdə geniş islahata deyin, əl-üstünə etiqadında hamısı icmadadır, heç bir problem yoxdur. Əl-üstünə etiqadına fərqlidir. Ondan söhbət getmir. Mənim əsas, mənim o risaləni mənim yazmaq məsələdə nə oldu? hansında bunu səqələyir. Əsas cavab, Risalənin də adını belə qoyub səqələyir. Sən Ən-Nəs və İctihadı oxumusan yarımızda yəni inşallah. Ən-Nəs və İctihadı. Sonra Əl-Müraciəti oxumusan da yazmış. Əl-Müraciət. Amma Ən-Nəs şavar gecə hamısı oxumuşam. Ən-Nəs və İctihadda məsələn tanış gəlir. Hə. Ən-Nəs və İctihad qarşında həmin demək olar insanlar və İctihad. Hə. Yəni mən bir sənə demək istəyirəm. Yox, bu risaləni Ən-Nəs. Nəs. Hə, nas dəlil, hə, dəlil. Mən məsələn bu e, risalə yazmaqda adını da niyə elə qoymuşam? Səbəb mən maraqlandıran əsas nədir? Yəni, bu gün məsələn, mən ona görə bir axladı Oturub fərqi məsələləri söhbət eləsək, oturub, məsələn, bu cür məsələlər söhbət eləsək, mövzu çox genişdir. Aydındır, məsələn, sən necə... Amma xırdalıqlara bəli də, o Öyle çox dərindir. Mənə, tək bu, burada söhbət eləmək olur. Burada məsələ var. Söhbət olmuram. Ümumiyyətlə, gələcəkdə, gələcəkdə, sözünü qarır, gələcəkdə araşdırmaq üçün deyirəm ipucu deyirlər, araşdırma üçün. Mən özüm, yəni, o tibbi sırğa deyir, yəqinliyə çatmaq zat belə. Oysa yəqinliyi dedim, yəni araşdırma olaraq deyirəm. Biri var ki, dildən işləsən, biri var ki, özünü oxuyub görəsən. Mənə əsas maraqlı nə idi? Mənə əsas maraqlı o idi ki, ortada, məsələn də, doğrudan da bugün Cəfəri Məsədi, Əhl-i Beytin yoluddur bu. Yəni bu kitablar doğrudan da ki, çünki doğrudandırsa tabi olmalısan. Cəfər alim olur, niyə tabi olmayasan? Bu araşdırmamın nəticəsidir. Yəni, qardaş, sən Allah oxuyarsan və özün də bu şeyləri araşdırarsan. Bu maraqlı nədir? Və Qur'anın bir məsələ, Qur'anın təhrif mövzusu mənə ən çox maraqlandıran məsələ var burada. Ki, məsələ, yəni fikirləşirəm də, fikirləşirəm. Bir də o sənə buyur, buyur. Fərqi məsələlər var. Məsələn, fərqi məsələlərin özündə, fərqi məsələlərin özündə dəlillər hardan gəlir? Qardaş, özündən gəlir, yoxsa ki, hələ havadan gəlir. Yox, bax, mən sözümün canı odur ki, bu fərqi məsələlər var. Yox, bir dənə bu suala cavab vermək bilimdə rahat olur. Bax, fərqi məsələlər. Fərqi məsələlər kökdən gəlir, yoxsa hələ havadan haradan gəlir, fərqlər yoxsa. Təbii ki, kökdən bu da əməl. Kökdən gəlir, bəli. Qardaş, bu gün Şiə məzhəbində yazılan bütün fiqh kitabları, bütün etiqad kitabları o 8 kitabdan ötürülür. Bugün əhl-sünnətdə də yazılan bütün fiqh kitabları, bütün əqidə kitabları götürülüb o fundamentdə, hədis kitablarına. Çünki bu gün etiqadi bir məsələdə də alim nəsədirsə, deyir ki, İmam Cafər belə dedi. Və bir səhv deyirəm. Yenə gedib təməl hara getdi? Hədisə. Təqliz etməkdə? Yox, hədis, hədis. Hə, hə. Hədisə. Yəni, nədən danışırsan danış, təməl ora gedir. Yəni, məsələn, bugün, məsələn, fikri bir məsələdə ə, Əlisin alimi deyəcək ki, əllər bağlanmalıdır. Şeyhədən biri deyəcək, açıqdır. Əlisinə deyəcək ki, niyə? Çünki filan hədislərdə filan filan gəlir. Şeyh deyəcək filan, Nədən? Burada nəsə açıq aşkar, bir dənə, bir dənə. Nədən danışırsan danış? Mövzu gecə hədsə. Hətta Quranda. Niyə? Çünki mən Quranı heç vaxt götürüb başa düşmərəm. Çünki Quran üçün, Quran üçün məcbursən təfsir, təfsir də ki, hədisin olur, özün bilirsən. Hələ ummi təfsiri bütün e, Muhammed Baqirinə, hətta ona təfsirul imameyn deyilər, iki imamın təfsiri. Muhammed Baqirinə Cafar Sadiqdən gələn rəvayətlər əsasında yazılmış təfsir. Ulamanız da qabul edirlər. Qabul eləmir. Əksəriyyətini, sənəd olmadığına görə ən azından. Yəni o sözlərin sənədi olmadığını, sözlərin düz ol, məsələn tarixdə həm həm düz olmadığına görə mətn cəhətdən, həm də ki sənəd yoxdur. Yəni məsələn Şərif Murtaza yazır, tutaq ki 50 vəfatından İbn Əbil Hədidi necə qəbul edir? İbn Əbil Hədid əhlüsünnə olmayıb axı, Murtaza. Məgər bir dənə bir dənə sözümüz var. Yəni o nöqtə belə bu şey məsəlindən deyil. Şiənin bir o ayrıca bir firqədir. Yəni əqidə əqidə əqidədə əqidədə hə, əqidədə imamiyyə əqidəsinə çıxır, bütün məsələlər şiə, yəni şiə məsələsi. Hətta məsələn Bəxtiyar biz əqaidə keçəndə əqidədə İbn Əbil Hədid əhlüsünnə məzhəbində yox, onlar qəbul eləyir. Yox, yox. Qətiyyən onlar qəbul edir. İbn Əbilər Nəhsul qalan şəriyyəndə bəli, bəli, bəli. Mütəzilə olur. Mütəzilənin də əqidəsi, şiənin əqidəsi eynidir. Bir də imamiyyə fərqi var. İmamlar qəbul edir. Hə, bir də imam, məsələn, Bəxtiyar Mərvizə dərs kitabında birinci dərsdə açıq aydın dedi ki, şişdiyi kitablar dedi ki, bu mütəzilənin əqidəsidir. Bir dənə fərq növbəti dəstələrdə gələcək imamiyyə mövzusu qutardı. Hələ həqiqətən də belədir bütün məsələlərə baxırsan, xarqul Quran məsələsindən tutmuş, kəlam, bütün qədər, bütün məsələ Muqtazilənin əqidəsidir. Bir dənə fərq aralarında şey imamiyyət. İbn Əbil Hədid Muqtazilədir, Muqtazilədir, yəni şiə deyil. Bəlkə də şiə olub olmadı, bəlkə də Muqtazilə kimi. İbn Əbil Hədid Əl-Muqtazilə. Yəni mənim bilsən nə demək istədiyim öyle qardaş? Yox, mən tam araşdırılan məsələ bu olmalıdır. Yəni məsələn bu gün fikri bir fərqli məsələ, məsələn fikri bir məsələ gətir. Qurandan hər hansı bir ayə gətir. Nə qədər zahir ayə olursa olsun. Əqidədən nə danışırsan danış qardaş. Hər iki məsələ o bütün hər şey formalaşır o sənəd elmi ilə, hədis elmi ilə. Onun sözü. Amma buna da bir sənəddir. Buna özü sənəddir, onun bu sənədə ehtiyacı var. Qardaş, Quranı mən necə özümdən tutdum? Amma yox, açıq möhkəm ayələr var. Açıq ayələr var. Açıq ayələrdə yenə yenə də yenə də axtara, sünnəyə müraciət olunmalıdır. Məsələn, Quranın nəssi ilə zid gələn hədisləri əhl-i sünnə qabıl edir. Quranın nəssi ilə zid gələn hədis ola bilməz. Məsələn, bunu Quranda əhl-i sünnə nəss kimi qəbul edir ki, qiyam sözü Allahın qarşısında əlləri yandırılmaz. Mən misal üçün deyirəm, bilmək üçün deyirəm bunları. Mən o mənada aqim salah, aqim salah. Hə, aqim salah məsələn, qiyam eləyin namazı. Hə. Bu fiil yağlardan ki, Allah təala burada ilərinə icra filan xırdalığı gedirsə, indi qam fiilini. İndi bir dənə mən sənə bir dənə zəhmət verəcəm sənə. Buyur, nə olur. Qum. Yəni qalxdı. İcra elət görün. Düzdür, qalxıram. Qalxdı, qalxdı. İndi bir də əlləri bağla. Qiyamdır, qiyam deyil. Yox, bu qul qiyam idi. Bundan sonraki bu var. Qiyam və ona salda demirəm ha. Belə bir sal. Və və əllərimi belə qoyuram, cibimə qoyuram. Yox, qiyam, qiyam. Bu əlsinə qura. Namazın qınlarına. O ayağını qoy qurağa. Olan neyirsə, əhl-sünnə fikri mənədir də bu. O görə vacibatdandır bu əhl-sünnə. Əhl-sünnə də vacib deyənlər var, sünnətdir. Səhih odur ki, sünnət mən qabı belə qəbildir. Səhih odur ki, bu savabdır. Müstəhəbdir, yəni vacib. Yəni əlləri yana salıb ola bilər. Yəni əlləri yana namaz salıb qılsa namaz batil deyil. Qulaq as. Mən nə edirəm? Heç o ayə niyə deyirsə, əhl-sünnətin namazda rukunları ki var, ha, 12 dənə rukun. Yəni bu rukunlardan birini etməsə namaz batildir. Onlardan da biri qiyamdır. Qiyam yəni namazı ayaq üstə qılmaq. Necə tutmaq yox. O necə tutmaq sünnədə yəni gəlib ki, hə, yoxsan belə tutub tut. Gəl məsələn, bu odum edir ki, mən tutaq ki, xəstə deyiləm. Üzürsüz oturub namaz qılsan, namazın batildir. Amma sünnədə gəlsəydi ki, belə qıl, belə qılacaqdın. Belə qıl, belə qılacaqdın. Belə qıl, belə qılacaqdın. Bütün vəziyyətlər də qiyamdır. Yəni o qiyamın əli açıq, əli aidiyyəti yoxdur. Mənim cibimdə olsam qiyamdır. Şahan, ayaqları hesab olunur. Ayaqları qoyanda əhl-i sünnədə əl yanında qoyulur işlə ərbaqlıq olur. Fərq yoxdur. Ərbaqlıq ola bilərsən. Sonra kəzə gör məsciddə mən e, aparır orada. Yüzün duramda əllərimi bağlamışlar. Əllərimi. Mən əlini açıq falan qoymuşdum yanına. Onun əlini bağlamışdım. Yox, onun namaza adiyyəti yoxdur. Onun namaza adiyyəti ümumiyyətlə o fərq. Yəni yəni mən məsələn bizim yəni sual verirəm. Siz dəlil Bizim üçün yəni dəlil bir vergi ölünü bastıranda necə atan. Yox, həqiqət burdadır. Yəni ki, maraqlı da bilməlisən. Eyvallah. Mən sənə yani git sen doğru. Neden? İkimiz meselesi suda, ikimize de aitti. Gel bana mahşer. <clears throat> Ben bu sünneti bu bir kitabı okuyanda sizin de bir yaxşı çıxmır. Üzr Genelde ne hiç bir şey Ne? bu məqsədlə gələnlər deyirəm Ne? bu sünnəyə gələnlər. Bu kitabı okuyanda o deməli Ömer ibn Hattab. Ee, Ömer ibn Hattab. Hattabın oğlu da Peyğəmbərlə bərabər. Hə, deyir, orada deyir Peyğəmbər namazı başlayanda sallallahu aleyhi və səlləm. namaza başlayanda deyir, ayaqda duran halını deyir, qiyam halını deyir. Qiyam halını deyir ki, Peyğəmbər deyir, paltarını altdan bürmələdi, yığışdırdı əbasını. Bir əlini də, bundan sağ ya sol əlinə. Yəni, hansını qoy, sol, sağ qoy, sol qoy, sol. Sol, sağ, sol. Sağ, sol. Yəni, bir əlini də qoydu, onu o bir əlinin üstünə. Yəni, bir əllə tutub deyəmə, o bir internet çıxardı, bir sıra, bir əlini bəlkə, paltarı yığışdırmaq xatirinə, əbasına. Yani ben Şampunle neye ait? Şampun neye ait? Hədis, deməli o hədis buradadır. Açıq ölçüdə. Bu əlini də qoyur. Bu hədisin bu söhbətə qarşısa, bunu niyə yığışdırdı? Bu əl niyə bunu yığışdırandan sonra bayını qoydu bunun üstünə? Məncə o hədis maraqlı gəldi, onu da soruşarsan ki, bu nə? Yaxşı, yaxşı. Bu hədisi gətir bir dənə qısmət. Mən bilirəm hədis elə. Yox, heç ondan alaq. Yox, bu hədis şərit. Əhl-sünnədə, əhl-sünnədə əllərin namazı. Bax, bir dənə məsələn bir şeydir. Əhl-sünnədə namazda əlləri bağlamağa aid 30-a yaxın hədis var. 30-a yaxın. E, Sahabə gəlib namaz qılırdı çəmənlikdə. Sağ, e, e, deməli, sol əl sağın üstündə, Peyğəmbər o namaz qıla qıla sağı götürdü solun üstünə qoydu. Və var ibn Hücur deyir ki, elə bu hədislərin 5 əlidən gəlir. 5 əlidən gəlir. Səyi sənədlər. Əlləri bağlamağa. Mantıqa qədər. Buxarədə, Müslimdə, Tirmizi, Abu Davud, Nəsai, Əhməd, Musnad və bütün hədis kitablarında. Yəni əldə 20-lə az hədis gəlir ki, dənə 5-6 hədis var əldən. O mənalı. Əl, əldə 5-6 yox, bir dənə, bir dənə, bir dənə əli bağlı. Ya hayır. Bu əlidən elə 5 dənə. Buyurun. Amma bir dənə şey deyim ha. Burada mən yazmışam. Əhlüsünnə kitablarında əlidən nəql olan hədis, şey kitablarında əlidən nəql olan hədisdən çox da az. Olar, olar. Yəni şey kitablarında cəmi 700 neçə hədisdə, əhlüsünnə kitablarında 1200-dən çox. Ha, Hazret Əli. Çox. Ha, məsələn, Allah, məsələn o indi mən mənə bəlli oldu ki, məsələn, qiyam qanə. Yəni fərqi yoxdur. Durdum belə. Yəni onu da bildim ki, əhlüsünnədə bu vacibatdan sünnət. Yəni salat qiyam var, heç bir batillik olmaz. Namaz vacibdir. Bu fərqi. Əqidə söhbəti gedir əsas. Aydın məsələ. Ona məsələn şahın burada yox, çox qəşəng idi, həqiqi mənada. Yəni insanın ili ən azından insanın... Allah nəmə sual edir. Bu, şahın, bu təqlid məsələsi var, ya, təqlid məsələsi. İşəyə görəsi təqlid məsələsi. Bizim əhl-i sünnə əzbəl cavab, o arıq necə, necə baxır ona təqlid məsələsinə görə? Qəbul eləmir əhl-i sünnə. O bir sənə, məsələn, bu şə məsələndə təqlid məsələsi var, məsul. Təqlid məsələsi. Çox maraqlı. Məsələn, şiə məsələrinə görə təqlidsiz əməl batildir. Təqlid mövzusu əhlüsünnədə inkar olunur, köklü. Yox. Yox. Köklü inkar olunmur ki. Təqlid, vacib, təqlid vacibdir. Amma baxır, bir alimi götürmək o düzgün deyil. Əhlüsünnə bütün alimləri təqlid edir. Yəni, bir alimə... Yəni, təqlid yəni, mövzusu hə. köklü inkar olunmayan bir mövzudur. Təqlid niyə? Təqlid vacibdir. Fəsəlu əhlə zikrin kuntum lə alimin. Fəsəlu əhlə zikrin. Ondan sonra, yəni məsələn, şeyh əsəbində olan təqlid fikri ki var. Məsələn, bu birinci təqlidsiz əməl batildir. Və ya ölmüş müstəqidi təqlid eləmək qadağanlı məsələsi var. O məsələn, bir dənə sual verir. Məsələn, bu tərif deyir ki, mən bir dənə marağım sənədir. Bu, bu gün biri məsələn Xomeyni təqlid edir, biri İlən Kranistəni və s. Amma özünə Cafəri deyir. Yaxşı, mən ona sual versəm, məsələn, Lənkəranın risaləsini götürsəm əlimə. Sual versəm ki, bu İmam Cahəli fikridir. Məsələn, sizin cavabınız nə olacaq? Yəni, məsələn, Lənkəranın kitabını götürdüm. Misal üçün deyirəm, deyil mi? Məsələn, bu götürdüm, Lənkəran, o, bu İmam Cahəli fikridir. Bu İmam Cahəli yoludur. Yəni, bizdə bu cürədir. İstinbat məsələsində. Məsələn, sizdə olan risalə. Sizdə də risalə var, belə duyuyorsunuz. Mən bir sənə, bir sənə, bir sənə, bu şey təqlid məsələləri biraz fərqli. Mən əsas yox onu demirəm. Mən sözü davun heç olmasa dolğun olmaq üçün az da olacaq. Mən sözü ölüyə təqlid məsələsinə görə bilirəm. Yox, yox, bir dənə misal verirəm. Əhl-i sünnədə təqlid mövzusu köklü inkar olunur. Yəni ümumi təqlid olunur. Və sən deyirsən ki, o risalətə Cəfəri məzhəbi nə təqlidin demək olar? Amma İmam Caferin aciqdir o. Fiqdir də. Yəni İmam Caferin fiqdir. Bəs namazda bu cürə filan İmam Caferin fiqdir. Bu əhl-i sünnədə bu məsələlər mövcuddur. Yəni özünə məxsusdur. O özünün xudbəxtliyidir. O mənim sualıma bir dənə cavab mən deyəcəm sənə o Cəfəri Cəfərdir. Necə? Yəni, yəni bax, o risalə ki mövcud deyil, əmam məsələsi, ilan məsələdə, namazın əşkamı, rüzunun əşkamı, belə də bütün əşkamı şəri məsələlər. O, məsələn, bax, Əhl-i sünnədə onların da xırdalığı var da, bax, bax, elə deyil, götürüb ki, onlar istinbat yolu inanır. Mən istinbat, ya, mən söhbət sualım olur. Dəqiq istinbatda da olar. Mən hə, sualım sənədir, sualım odur ki, əgər bu Caferin fikirdirsə, yəni ümumi olaraq haqqı qabıl. Mən demək istəyirəm ki, yəni o, onlar mən sözümü niyə götürüb? Sən sual versən, mən də suala cavab vermək istəyirəm. Yaxşı, onda ən azından belədir. Mən, məqsəd, ən azından. Bu risalə, Müləkran risalisi, Belə deyir də. Yəni, gediləsə haqq yoldur. Ən azından bunu təqlid edən deyir ki, hə. Yəni, Cafariyəm və bunu təqlid edirləmsə, deməli, bu Cafarin yoludur da, yəni onun fikridir. Mən demirəm, burada indi nəsə. Mən bir sualım verir, ixtilaflı məsələlər. Ondan deyir, mən bir sualım verir, mən sualım budur ki, bax, bu adam ölür. Öləndən sonra bunu təqlid edəmək niyə qadağan? Axı, bu adam ölməklə onun elmi ölmür. Yəni bu ölməklə Cəfərin yolu ölmə daxil. Yəni bu necə? Yox, bir dənə məsələ. Bir dənə məni ona ona ona ilə gedibdə. Bir dənə məni yox, yox, yox deyirəm. Ölmən ki, diaqnoz edibdə. Orda şəhidlərin rəyləri var. Orda risalədə məsələn var ki, müstəid var. Müzahidlə Zənkaran şərh belə müzahidlə Zənkaranında var ki, orada ölüm müstəhidə özü öz fətvasını icazə verir qalmaq məsələn. Ölüm müstəhiddə. Bu da vaxtın xüsusidir bütün müşriklər onu demir ki, o qəbul Laf deyənləri bitirmir, o cür deyənləri bitirmir. O cür deyənlər də öz istinbatına uyğun deyir. O, onların öz istinbatıdır. Yəni, Əgər ki, sən öz istinbatına uyğun, sən özün əsaslandığın, məsələn, sən risalında, dəstəmazı belə alırsan, filan eləsən, filan olanda filan eləsən, hədislər götürmüşsən. Mən fərqi məsələlər demirəm. Elə fərqi məsələlərdir o. Mən, mən bir sənə deyirəm. Mən deyirəm ki, bugün şiə müstəyidlərinin əksəriyyətinin 99%-nin dediyi budur. Müsalisələr, in hələ risalə təlim mətləblərdən ibarətdir. Başa düşkün. Onlar deyirlər ki, ə, e, biri öldü, yəni ölüm istəyib təqlidləmək olmaz. Məsələn, biri təqlidə başlayır, eləyə bilməz. Yəni 99% deyil budur. Əlbəttə. Və mən də demək istəyirəm ki, axı bu ölməyi ilə, ölməyi ilə, bunun elmi ölmür. Onun sözü yox. Bu, bu təqlid niyə qaraqlı? Yox, deyirəm ki, müsəlliklərin Nəysə, yaxşı, onu bilmiyoruz. Çoxu var ki, onları yəni dirim üstündə özü, özü, öz müqəllidini yəni qala bilər. Qala bilər necə? Də onu təqlid edib, amma yeri təqlid edən başlaya bilməz. Sən bu dəqiqdə. Ha, yeri ibtida olma, ibtidaya danışıram. İbtida yeri bilməz. Ölüm onunla dərdiyənmə. Hə, bu mən bulmaram. Allah dərdiyənmə görə. Mən danışıram, o birisini bilmirəm. O birisi, mən usul elmini mən bilmirəm də dərəndən. Hə, sonra bir dənə sual, bu məs maraqlıdır. Bunu müxtəlif cavablar eşitmişəm. Usul elmindən, usul elminə başvurmaq lazımdır. Şey, e, fikr usul oxumusunuz siz universitetdə? Mən özüm fərdi çalışmışam. Fikri usul universitetdə zaman yoxdur. Yəni fikri usul sizdə hal-hazır ki, məsələn, sizdə müctəhid yoxdur da? Var, var. Var. Ha. Deməli, o müctəhidlər öz istinbatına uyğun fəssalar verir. Bəli. Risalə mövzudur. Köklü kitablar var. Yəni, onlar da hədislərə uyğun verir də. Onu demirəm. Yəni, o öləndən sonra o biz əməl edir. Yəni, bu məsələ, o deyir, başqa şey danışmıram. Yox, öləndən sonra hamısı müstəqin göstərişlərinə əməl olunurdu. Onun Amma yeni təqliddə başlayan əməl edə bilmir. Yeni təqliddə başlayan nəticəyə əməl edir. Niyə və sonra əməlləməsi? Bax, bir bu. Bu önəmlidir. İkinci. Ola bilər, mən təqliddə e, müasir məsələlərə görə, ola bilər, Sonra, ancaq müasir məsələləri. Sonra, bu ölü daha öldüyü müasir məsələyə fətva verən yoxdur. Risalədə Amma bu da var. Risalənin dərindən bilmirəm. Udul söhbəti də var, bilirsən. O adiliyyət. Risalənin... Ha, ud, yox, udul. Məsələn, e, dönməyə bir məzhəbdə, bir əhkamda bir müsəyir. Yox, aydın da o məsələ. Ola demirəm. Ola demirəm. O məsələ bir ədəm müsəyirin şərtlərindən biri. Bu da mənim üçün maraqlıdır. E, deməli, hə, Bəlkə oxumusan. Hüseydin, Hüseydin yazdığı Hüseydin yazdığı risalə o bir ondan qabaqki risalələrdən fərqlənməlidir. Fərqlənməlidir? Hə. Yox, ələmlik var. Yox. Özbəl var, mən o yerə qədər. Yəni, Amma ələmlik var. Yox, ələmlik heç, o aydın. Ələmlik şərtdir də, yəni ki, var ki, ələm olmalıdır olursa. O aydındır. Yaxşı, bax, məsələn, bir dənə. Bu, şahın bir dənə sözüm, inşallah. Hə, o deyir, yalvarım, soruyorum. Bu müctehidlər İmam Məhdi ilə görüşürlər, yoxsa görüşmürlər? Ondan xəbər alırlar. Ümumiyyətlə, əhl-i beyt məsələsinə görə bilirsən ki, e, 12-ci imamın, əleyhissalatla sənə, acılı vaxtlarda bir şey, zuhuru gözlənilən imamdır. Yəni, o əhl-i sünnə də məsələn doğrudur. Ə, bu müştəhidlər ondan eşidirlər, xəbər alırlar. Eşidirlər söhbəti budur ki, biz konkret məsələn, tarixdə var bəzi adamlar imamla görüşməyi, filan cürə, filan cürə yazılır, var bunlar. Amma mən deyə bilmərəm ki, Ayətullah Ləmkəranağa imamla görüşmüşdü, o kitablarda oxumuşam. Onda mən belə son. Kitab-ı Kafini, ki, Kuleyni yazda, Kuleyni. O Kitab-ı Kafini məhdinin naibləri ki vardı, dörd nəfər. Onlardan birinə verib, yəni o kitab-ı kəfinə tanış olub Məhdi, yoxsa tanış olmayıb? Onu mən deyə bilmərəm. Yəni həqiqi deyə bilmərəm, amma yoxsa bilsən bir söz deyərəm. Məsələn, mən bilirəm ki, bunu elə kitab-ı kəfin özünü qəzməsində də oxumuşam. Aha. Yəni, hətta o adı vermək kitab-ı kəfin, yəni bu lik şiatinə. Yəni, e, ha, bizim şeylərimiz üçün? Kifayətdir. Kitab-ı kəfdə ondan qalır. Bu kitab kifayətdir. Və bunu Çünki biz bilirik ki, Kuleyni Peyğəmbərdən. Yəni Kuleyni o naiblərdən axırıncısına görüşüb. Belə bir hədissən oxumusan, "Vanzur mə qalə və la tənzur mən qalə." Necə? "Vanzur mə qalə və la tənzur mən qalə." Hə. Bu səhih hədis deyil. Bilmirəm. Necə? Yəni hardan oxumusan? Necə? Mən kitablar hansısa kitabdan oxumuşam. Əhli sünnədən oxumuşam, əhli şiədən oxumuşam, bilmirəm. Yox, bu peyğəmbər hədisi deyil, yox. Porque non hanno... Siamo David è rispetto. Ha, yok bu deyir, yəni e, yəni baxma nə deyir, bax kim deyir, o deyirsən. Və bu Peyğəmbər hədisi deyil. Bu alimlərdə belə fikir. Bilmirəm Abdullah ibn Mübarək deyib yoxsa. Yəni bu hədis deyil kökləşir. Yox, hədis deyil, Peyğəmbər hədisi deyil. Dəqiq bir söz. Bir söz. Mən hədis kitabını gözləməmişəm, adını Lail ibn Hücrdən gəlir. Hə, Lail ibn Hücr. Qurğaş özünü o xələbə ki araşdırma etməyə başladı. Axıracan oxumuş. Namaza başlayarkən əllərini qaldırdı, yəni təkbir etdi. Sonra paltarına bür bürünərək sağ əlini sol əlinin üzərinə qoydu. Yox, bürünərək deyəndə bürünəndən sonra. O paltar nə qədər olur? Sən deyirsən, tutmaq lazımdır. Paltarını bürünərək. Bir şey bürünəndə tutmaq lazımdır. Paltarda, paltarda. Namaz qardaş. Ah, biz, a, biz qardaş, siz, siz o sizin gücü namaz qılmırsınız. Biz, biz özümüzsən, ah, bir namaz qılırsan, o qədər namaz qıldım, gördüm açıqdır. Yox, hə, namazın özündə görünüb dağılır. Burada nə var ki? Yox, o öyrəndim də düzdür. Biz belə. Mətəb ulan da belə. Yəni, namaz sırdə gəlir, burada da belə durmuş. Ədəbdən deyil. Yəni, burada vacib deyil ki bu. Yəni bu paltada mənə vacibdir məsələ deyib. Mən ondan söhbət getmirəm. Tək vacib deyil. O şeyin özündə namaz var, məşruhdur məsələn çəkməsi atılacaqsa. Yəni bir paltarla sən namaz qıla bilərsən. Peyğəmbər də bu Əhlüsünnə kitabında yəni ondan söhbət getmir. Qardaşlar bu hədis deyil. Bu deyil. Namazı, namazda əllər bağlamağa 30-a yaxın hədis var. Niyə 30-a yaxınca qalmağa Allah hədisi var orada? Qalmaqalı deyil. Necə qalmaqalı? Yox, yox, fakt söhbət ona verir ki, biri bələ tutur, biri məsələn bələ tutur. Qardaş, bir dənə, bir dənə, onlar sən sözünü qardaş. Fakt bizdə bir dənə, bir dənə, bir dənədən söhbət edir. Buyur, buyur, qardaş. Eşitmişsən, çalış dəqiqləşdir. Bir sual verdim, mən sənə deyirəm. Əlləri, təhlisilə görə namazda əllər bağlanır. Bu məsələdə qalmaqal zad deyil. Yox, fakt deyil. Bir dəfə söhbət edəmək. Yox, bu bizim bir şeydir, qalmaqal, qalmaqal yox. Fikri məsələdə alim ixtilaf eləyə bilməz. Burada nə qalmaqal? Bir alim şeylərdən deyir ki, siqaret məktubdur, haram deyən də var. Yox, onu yox, o yox. Əhlüsünnə alimləri ittifaqla deyir ki, namazda əllər bağlanmalıdır, yəni müstəhab olaraq. Peyğəmbər sallam eləyib belə və vücudu sahabelər bağlamalıdır. Hə. hə, bağlayandan sonra hara qoymalıdır? Sinədə yoxsa göbəkdən aşağı? Alimlərə əksəriyyət edib ki, sinədə. Niyə? Çünki o dediyin hədisləri, səhih hədisləri hamısı əlləri sinədə bağlamağa aiddir. Amma əlləri göbəkdən aşağı bağlamağa aid iki də hədis var. Abu Davudun sünənində, İmam Əhmədin müsləndə iki hədisdir. Kimdən götürürlər? Ravi. Hə. Bilmirəm, yəni hədisə var. Ya xulası bütün hədis əhli. Hədis şərtsiz var. Bir bilərsiniz, hədis əhli. Qardaş, hədis əhli, hədis əhli. O iki hədis var ha. İmam Əhməd Müsnədində olan və Abu Davudda olan iki hədisi zəifdir. Zəif olduğuna görə o hədislərlə əməl edilmir. Vəssalam. Görə deyirəm, bu söhbəti bağlayır. Çünki əsas maraqlı söhbətlərimiz var idi. Mən gəldim müdaxilə elədim. Sənə sözü ki, axtar qoman götür göstərdinə. Yəni bizim indi duruşumuzda bir qabahat var. Şəriət məsələsi olan. Düz durmaqda qabahat var. Var sünnəyə tabi olmadıqla görə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o cür qılmadığına görə. Vəssalam. Yox bizimkilər buna yoxsa buna görə əhlüsünnə demir vaxt indi namaz. Yəni əhlüsünnə görə əhlüsünnə yox, əhlüsünnə görə bax qardaş. Əlasıq namaz qılmaq namazı batilləmir. Hə. Çünki namazı namazı əlləri bağlamaq, bağlamaq vacib deyil, sünnədir, müstəhəbdir. Hə, hə, başa düşdüm. Şahin qardaş, sən mən misal Düzdür, münasibətidir. Yox, yəni ona izahda bu məsələn əhlüsünnəyə görə siz ki, deməli, sünniyə görə dağıl olmayır, əllər bağlanmalıdır. Bu vacib qismində deyil. Necə? Vacib, vacib, məsələn, namazın vaciblərində. Yox, bu bir Allah düzdür ki, bu müstəhəbdir. Hə, savabdır. İndi düz ki, bağlanmadığına görə bu qəbul olur. Qəbul olur. Bunu izah elə. Çünki düz deyil. Düz deyirlər ki, bu sünnətə uyğun deyil. Qardaş, müstəhəbbi əməli görməyəndə cəza aldı insan. Cəza alacaq danışmadı, qardaş, bax. Müstəhəbbi tərkləmək məşrufdur. Müstəhəbbi tərkləmək mərindir. Vacibin əksi haram olduğu kimi müstəhəbbin əksi məkruhdur. Düzgün mü? Müstəhəbbin əksi məkruhdur.